Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems. Po ilgokų atostogų kuriam pirmą laužą šį rudenį. Matyt, šiek tiek prisimiršo, kodėl mes tą laidą darom, kokie jos tikslai. Ir prieš atsakydamas į tai, aš pacituosiu vieną komentarą. Štai Povilas rašo. Visų pirma, esu save suvokianti savastis. Tada žmogus šios planetos gyventojas. Toliau jau lietuvių kultūros dalis. Ryt 21.00 būsiu. Povilai, ar esat? Nes aš visada sakau, kviečiu štabą posėdžiui ir jūs čia su to komentaru atsiliepėt jau kaip štabo narys, kad 21.00 būsiu. Taigi klausia, ar jūs esat. Bet įdomumas ne tame. Štai Povilas išsako savo pasaulio matymą. Aš šiek tiek kitaip sudėliočiau akcentus. Ir štai čia ir yra tos laidos tikslas. Kad tie, kurie klauso tą laidą, kurie nori ją klausyti, kurtų bendrą prasmių lauką. Ir štai vat su Povilu jau galima diskutuot. Ar mes turėtų, turėtume tą bendrą lauką, ar ne. Bet aš dabar nesigilinsiu į jo žodžius, tik tais atsispiriu nuo jo šitos frazės, kad jūs suprastumėt. Gali kilt klausimas, o kam reikia bendro prasmių lauko? Aš atsakyčiau taip. Mes gyvenam ir apskritai visada žmogus gyveno nuomonių vandenyne, žodžių vandenyne, minčių vandenyne, idėjų vandenyne – O dabartiniais laikais, kada kiekvienas turi internetą, kada kiekvienas gali reikštis Facebook'e ir panašiai, nuomonių yra na, tiesiog nu, neapsakoma galybė. Ir štai tas bendras prasmių laukas, bent daliai žmonių, gali tapti tam tikrų inkarų, to, tam šilstančiam nuomonių vandenynė. O to inkaro pagalba galima ramiau jaustis, galima jausti petį kito. Ir tai suteikia nemažai privalumų gyvenime. Arba dar kitaip galima būtų pasakyti. Štai yra, na, pelkė. Nuomonių, minčių, teiginių, įvairiausių idėjų pelkė. Ir mes tiesiam kulgrindą savotišką šitoj pelkiai. Vat to bendrų, bendro prasmių lauko pagrindų, akmenuką po akmenuko dėliojam į tam tikrą kulgrindą, kurią galėsim paskui pereiti į kažkokią sausesnę vietą per šitą visą žodžių pelkyną. Gali kil klausimas, ar tokių laidų pagalba galima sukurti tą bendrą prasmių lauką. Na žiūrėkit, vat, žmogus pasirašęs e, Ome vardu. Jis jau rašo, greičiau deginkit laužą, reikia plėsti bendrą prasmių lauką. Vadinasi, jis pavasarį klausė, jis pagavo, ko mes čia siekiam, jis jau yra tos kūlgrindos vienas iš klojėjų. Taip, kad atsiliepia žmonės. O žmogus pasivadinęs nepaprastai gražių vardų, žiūrėkit, kaip jis save vadina, banginis okeana burbuls. Na labai gražu, aš taip ir matau, banginis okeana burbuls. Tai štai ką jisai rašo. Pakurkit ir antrą laidą per savaitę. Su viena laida per savaitę prasmių lauko nelabai sukristalizuosim. Štai ir okeano burbuls jau jaučia to prasmių lauko reikalingumą, bet okeano burbulė. Jūs norit ant mano pečių užkrauti dar ir antrą laidą. Jūs galvojat, kad padaryti dviejų, trijų valandų laidą per savaitę čia taip paprasta? Nenorėkit, kad aš vienas nudirbčiau visą šitą darbą. Ir tas bendra prasmių lauko kūrimas turėtų būti va to štabo plačiaja prasme darbas – Tam yra internetas, yra to, tų laidų įrašai, yra YouTube kanalas, kur yra tos laidos, yra laisvosios bangos puslapis. Tenai komentuokit, ginčykitės ir kartu dirbkim tą darbą. Gali kilt klausimas, kodėl aš tą apskritai darau. Pat kodėl aš čia sėdžiu. Pinigų aš negaunu, o vargstu. Ir tai yra pats sunkiausias klausimas. Ir žinot, kaip aš pas atsakysiu jums? Aš, aš jį neatsakysiu todėl, kad ką aš be pasakyčiau, visada atsiras tokių, kurie sakys, netikiu aš juo. Nes aš skaitau jūsų komentarus, aš skaitau vieną kitą polemiką ir šitos laidos e, kontekste, ir mano asmens atžvilgių. Ir štai viena moteris rašo, netikiu aš juo. Kita rašo, o jisai darė laidą, kas geresnė premjerė. Aš niekaip nesu, kuo jums užkliuvo ta, <laughs> ta laida? Mes neužilgo įdėsim į YouTube visą archyvą tos laidos. Galėsit pasižiūrėti ir pamatyti, kągi mes ten darėm toj laidoj. Nes eina tam tikrą mitologiją tos laidos pagrindų, kuri man yra net ne visai suprantama. Bet aš čia prieinu prie mūsų šio vakaro laidos esmės. Laidos pagrindinė tema – nuo perdėto patiklumo iki perdėto įtarumo. Ir štai tas įtarumas ir mano atžvilgiu. Ir aš skaitau tų aktyvių žmonių Facebook'o puslapius, Lietuvos aktyvių žmonių, o jų netaip daug Lietuvoje. Ar tai būtų juvenalinė justicija, ar skalūnų reikalai, ar žemės reikalai, ar ten... Vienu žodžiu, yra, jūs patys žinot, netiek jau daug tų Facebook'ų puslapių, kurie e, analizuoja politinės ir ekonominės Lietuvos problemas. Ir pasižiūrėkit, kaip jūs vienas į kitą šiandieną jau žiūrit. Kiek yra įtarumo. Jūs visi vienas su kitu jau susipykę. Ir visą tai įvyko va, per porą trejetą mėnesių, nes aš labai atidžiai skaitau tos Facebook'o puslapius. Ir žinot, ką aš noriu pasakyti, kadangi tam, tose Facebook'o puslapiuose e, dalyviai yra kitos kartos žmonės negu aš, Aš puikiai suprantu, kas vyksta, nes aš visą tą jau esu pergyvenęs 20 metų atgal. Aš puikiai viską suprantu, kas čia vyksta. Ir dėl to šitos laidos tema ir yra vat rasti tą kulgrindą, vėlgi tą kulgrindą, nuo perdėto patiklumo. Aš nesakau, kad visko reikia pasitikėti, toli gražu ne. Bet ir į perdėtą įtarumą nenueiti. Nes dabar žiūrėkit, ką jūs, ką jūs vieni apie kitus rašot. Ant koks nors, o ta ne taip kažką pakomentavo. Jau aš ant jo supikau. Kita rašo, o ano ar anos tėvai netokie buvo, suprantat. Kita apie vieną rašo, o žiūrėkit, kai jinai kažkada ten, ko jinai užsiminėjo. Ar jinai apskritai gali dabar kalbėti apie ką nors, jeigu jinai tada ten va tą ir tą darė. Ir galybė va tokių dalykų. Kitaip sakant, jūsų karta, o tai aš suprantu, yra žmonės kažkur, na, nuo 25 iki 40 pagrindė, va tie aktyvieji. Jūs vėl kartojat tai, <laughs> ką tarybų valdžios laikai sakydavo, A ką jūs darėt 1917 metais? А где вы были до этого? Tada rusiškai. Arba šiandieną jungtinėse valstijose klausia, o ką jūs darėt rugsėjo 11 ir kur jūs buvot? O jeigu į Lietuvos kontekstą paimti, tai galima pasakyti, o kur jūs buvot sausio 13? Prantat? Ir va tas, tas, <laughs> tas toks, jis yra amžinas, amžinas, amžinas įtarumas, jis yra suprantamas. Bet žiūrėkit, užtat aš ir kviečiu, ir šitos laidos metu, ieškokim tos kulgrindos ir vadovaukimės ne tuo, tikiu ar netikiu, pavyzdžiui, manimi. Nereikia manim nei tikėt, nei netikėt. Nereikia į mane žiūrėti su kažkokiu ypatingu patiklumu, bet nereikia ir su įtar, įtartinumu kažkokiu perdėtu. Reikia žiūrėti, ar tai, ką aš kalbu, yra logiška jūs, jūsų manimu, ar logiška. Ar tai yra labiau tikėtina, ką aš sakau, arba kažkas išskambinusių sakys. Ar tai labiau tikėtina, ar labiau ne? Galų gale, ar tai naudinga, jeigu mes suprantam kažkokią naudą kažkaip. Ne veltui šiandieną kalbėsim apie skalūnus, aš pailiustruosiu. Jeigu mes manom, kad skalūnų reikalas yra bejotinas ir kažkas prisideda prie šito, jis yra mūsų pusiai, tai gal ir apsiribokim šitoj vietoj vat, šituo, užtenka jau šitą. O pradžiai, pradžiai laidos mes pačiupinėsim pulsą ir, kaip žinia, yra bandoma surenkti referendumą ir renkami parašai, tai yra ir tam tikras išbandymas ir, ir aktyvumo žmonių, ir va tos kartos, kuri šiandieną nori sudalyvauti svarbiuose visuomeniai įvykiuose, ar pavyks surinkti tos parašus. Ir mes, aišku, bandysim prisiskambyti pirmajam Pranciškui Šliužui. Užimta kol kas pas Pranciškų. Užimta Nors jis turėtų laukti mūsų skambučio. Skambikim tada kitam. Paklausim Romo Kaulinio. Jis yra vienas iš organizacinio štabo narių. Pakalbėsim su juo, kaip čia viskas atrodo, koks tas referendumo pulsas šiuo metu. Taip, Romas jau yra eterija. Romai, labas vakaras. Labas vakaras, Romai. Taip, labas, Rolandai. Taip. Klausyk, Romai, tai pirmiausia pasakykim žmonėm, kur galima pasirašyti? Aš galiu pasakyti tiksliai, kur galima pasirašyti Kaune. Bet ir pasakyk vietą, kur galima rasti kitus adresus. E, tinklalapis žemės vardu LP Žemės vardu LT. LT arba referendumai Lietuvos info ir tenais viršuje grafoje e, kontaktai. Viršui paspaudžiat kontaktai ir visi Lietuvos miestai artimiausiai jums jūs galite rasti, kur galite pasirašyti arba gauti e, parašų rinkimo lapus. Tai dar svarbiau. Apie tai dar kalbėsim šiek tiek vėliau. O kur Kaune galima pasirašyti? ko e, kaune galime parašy pasirašyti gedimino trisdešimt šeši šeimos optikoje prie traumpunkto šalia soboro galima pasirašyti donelaičio du e, žemės ūkio rūmuose šimtas penkioliktame kabinete galima pasirašyti laisvės alėjoje kur yra tre tremtinių e, šitas klubas pirmam aukšte iš laisvės alėjos taip tai pri taip o šiaip mes savaitgalį stengiamės būti prie uh, laisvės alėjos fontano kol, kol mūsų neišvaiko policija ir rinkti parašus, nes turėjom... Vat... O ką policija vaiko jūs? Nu, matot, taip sutapo, kad vyko uh, žemės ūkio, vienu žodžiu. A, tai čia ne specialiai prieš jūs, čia tiesiog kažkoks. Gavosi, manau, kad toksai konfuzas ir nesusipratimas. Nesusipratim, ne, nespecialiai darom. Tai nebuvo kažkoks piktybiškas, Supratau. manau, kad... Tai ir tai nekalbėkime apie tai. Nesusipratimas. Taip. Dabar žiūrėk, Roma, aš skaitau, kad internetu jau galima pasirašyti. Taip, galima pasirašyti internetu per Lietuvą 2. Tai šita informacija taip pat yra žemės vardu tinklalapyje, jeigu įeisit, viskas jau įdėta, tik tais iš karto noriu pasakyti, kad visi žmonės, kurie pasirašys internetiniu šito e, variantu elektroniniu, kad nepasirašinėtų popieriniu ir atvirkščiai. Nes jeigu bus du kartus pasirašyta, bus išbraukti abu du įrašai. Supratau. Taip, taip pat patariam daugiau pasirašyti elektroniniu būdu e, užsienyje gyvenančiams Lietuvos piliečiams nes jiems tada paprasčiau tai daryti. Romai, dabar klausimas, kur kreiptis norintiems prisidėti prie jūsų nepasirašant, o rimčiau? Vėlgi žemės vardu. Arba skambinti telefonu, kuris taip pat... Yra. Žemės vardu, tai žemės vardu LT puslapyje. Žemės tai? vardu LT tinklalapyje ir ten yra Pranciškaus šliužo telefonas aštuoni šeši devyni aštuoni nulis du šimtas aštuoniolika. Ten yra mano telefonas 8685 27278. Aš esu Romas Kaulinis, jei kas neatsiminė. Iš esmės, viskas yra tinklalapiuose, aš net nežinau, aš dabar <laughs> turėčiau atsiversti tinklalapį. Ne, tai ne, ne, čia nereikia smulkiai, vis tiek jau. Informacija paskleista, prisideda aktyviai, tautininkai labai prisideda Vilniaus ypač, ir Kauno. Pri, pris, o valstiečių partija, o valstiečių, o valstiečiai. Prisideda valstiečiai, yra ir politinės partijos prisidedančios, ir, ir piliečiai atskiri. Tiesiog tai yra, tai yra tautos judėjimas už savo teisę į teritoriją. Gerai, Romai. Gerai, dėkui, dabar pakalbinsim Pranciškų. Pranciškau, labą vakarą. Sveiki, Rūti. Na, tu kaip iniciatorius turėtum apskritai pasakyti žmonėm, dėl ko tie parašai renkami? Kokie klausimai bus referendume? Ai, mielas tamsia, o kodėl pats nepasakai šito pirmiausiai? Ne, nu tai aš tai galiu pasakyti, bet mes tam ir kreipiame. O kodėl tai ir pradėti reikėtų nuo to, todėl kad, e, nu, žinot, mes daugiau kaip 20 metų laukėme e, labai didelio tiesos žodžio iš vadinamųjų signatarų, iš mūsų vadinamų rinktų tautos atstovų. Ir daugiau kaip 20 metų mes neregime Lietuvoje elementariausios demokratijos arba galimybės surenkti tautos vardu bent vieno, bent mažyčio referendumo. Todėl mūsų kantrybė kai kurių žmonių jau visiškai baigėsi ir mes dabar kylame į žudbutinę kovą tam, kad tautos valia, tautos vardu būtų surinktas pirmasis referendumas per visą mūsų atkurtos Lietuvos e, laikotarpį. Pranciškau, sustok šitoj vietoj? Nesustosiu, arba Kol tautos... tamsta kalbėk, arba duok aš pasakysiu dar keletą sakinių. Gerai, gerai, pasakyk. Todėl e, pirminis klausimas ir yra toks, kad mes privalome sumažinti tą užkeiktą ribą, kuri įrašyta konstitucijoje, tai yra 300 tūkstančių piliečių parašų, e, kas buvo pagrindinė priežastis, jog Lietuvoje neįvyko nei vienas referendumas tautos valia. E, čia tame pačiame e, konstitucinėme įraše ir yra konstitucijos galimybės keitimo variantas taipogi su šitais šim, 300 tūkstančių. Todėl mes manome yra elementari, paprasta, protinga riba, kuri regima visiems, čia net nereikia aiškinti, šimtas tūkstančių tai yra visiškai pakankama ir protinga, kaip jau sakiau, riba surenkti tautos valia referendumą. Todėl pirmiausiai atstatome E, šią būtinybę, o antra būtinybė tragiška, pati baisiausia, kad Lietuva pasirkta išnykti iš pasaulio žemėlapio kaip savarankiška valstybė, parduodant teritoriją, tai čia 2003 metais e, tam tikrų žmonių, vėlgi apsišaukusių išrinktųjų valia pakeista konstitucija, kuri įteisino šitą beprotybę, kad Lietuvos žemė miškai nuosavybės teise gali priklausyti užsienio šalių subjektui. Ir 47 straipsnėje nepalikta jokia teisė lietuviams į savo teritoriją. Taigi paminta elementari prigimtinė mūsų teisė, jos negina jokia konstitucija. Tai čia antras, teisė. antras klausimas. Antras klausimas, jis, e, nu, Čia yra kompleksinis nu, klausimas. Suprantama, bet pirmas tai yra šimtas tūkstančių parašų, o ne taip, kaip buvo 300 tūkstančių. Antras yra gražinti praktiškai 47 konstitucijos straipsnį apie... Kuris priimtas buvo referendumo anksčiau, taip, kai taip, taip, taip. Aš be esu to straipsnio autorius 47. Ir čia tokie du niuansai. Ir trečias, ir trečias klausimas? Čia ne trečias klausimas, čia yra kompleksinio klausimo sudėtinė dalis. Gerai, referendumo priimti e, įstatymai, referendumu patvirtintos nuostatos gali būti atšaukiamos tik referendumu, todėl kad mes galime padaryti patį titaniškiausią veiksmą, tuo tarpu ant rytojaus koks nors diktatorius prezidentas ar koks nors iškrypėliškas Seimas gali imtis iniciatyvus ir elementariai atkeisti tautos valią, todėl mes įvedame elementarų saugiklį. Ir čia dar papildoma ta yra mūsų gelmių apsaugos istorija kadangi Lietuvos ne tik teritorija, bet jau ir po žemę knysamasi, visiškai išsirbent mūsų bet kokią gyvybę, turint galvoj net elementarų vandenį ir nieks negarantuotas, kad į orą pakilsim, atiduodant mūsų gamtos išteklius ne, neprognozuojamoms jėgoms, todėl mes e, siūlome tokius dalykus įteisinti referendumo būtinybę. Čia taip yra elementaru kompleksiška, kad kas to nesuvokia, mes jau nesimam aiškinti toliau, mes tik siūlome tiem žmonėms, kurie tai suvokia ir suvokia kaip kompleksą, e, jungtųsi prie mūsų ir visomis išgalėmis įveiktų šituos užkeiktus barjerus ir tame tarpe dargi vėlgi galiu pasakyti tikrai idiotišką referendumo įstatymą, nors mes jo privalome laikytis, kai tuo tarpu kiti jo visiškai nesilaiko. Pranciškau, e, komentaruose dažnai iškyla toks argumentas, e, kad šimtas tūkstančių parašų tai bus lengviau ir, nu, sakykime, visai priešiškai nusiteikiuciems žmonėm. Tai jūs atsakykit tiems komentatoriams, nu ką aš čia varginsiuos, ką paprastas kaimo bernas, e, dar aiškinsiu tokią elementarę tiesą. Taigi, nežinau... Nu, Gerai, aš tada atsakysiu už patį, jeigu... Taigi, tai. kad... kad Gerai. Taigi, mes tik iniciatyvas rodome o bet kuri žmogaus valia turi būti išgirsta o mm, referendumui teikiame visai lietuvai visiem piliečiam o ne kokiam nors asmeniui o referendumo buvimas tai yra elementarios pirminės demokratijos buvimas o ne kokios nors išsigimėliškos e, idiotiškos teorijos skleidimas gerai pranciškau dėkui dėkui Būk drūts dėl to šimto tūkstančių parašų. Taip, iš tikrųjų reikia sutikti tiems, kurie norės, na, pavyzdžiui, perkelti sostinį į Kauną. Ir 300 tūkstančių surinkti būtų labai sunku, šimtą gal kauniečiai ir surinktų. Bet, va čia yra visa esmė, balsuos tai vis tiek visi, šimtas tūkstančių tai čia yra tik referendumas, o sprendžia ne tie šimtas tūkstančių, o visa Lietuva bet kuriuo atveju. Taip kad šiek tiek palengvina visiems su to šimto tūkstančių, bet sprendimo teisė vis tiek išlieka visai visuomeniai. O pavyzdžiui, galiu priminti, kad 96 metais Tautos pažangos partija bandė jau surenkti referendumą dėl žemės pardavimo užsieniečių uždraudimo. Ir tada mes nesurinkom tų 300 tūkstančių parašų. O dabar mes pakalbinsim e, ponę Haną Šumelaitę. Labą vakarą. Labas vakaras, Rolandai. Labas, Hana. Klausyk, aš žinau, kad tu aktyviai dalyvauji parašų rinkime. Kaip žmonės reaguoja, sakyk? E, įvairiai. Dauguma iš tų žmonių vis tiek, aš žinai, renku kažkokiam tokiam savam rate. Suprantam. Nežinau, nepažįstamus ar ne e, nors išdalinau įvai, įvairius kraštus ir į Anglijas, ir į Mažyčius, ir mhm. visur. Ir ten visur yra mano draugai. Tai tą 70, tarkim, parašų nėra labai sudėtinga surinkti. Todėl, kad vis tiek kiekvienas mes tokį ratą draugų turim, ar ne? E, bet e, jeigu tai yra apie masinį tokį rinkimą, visai būna. Aš e, susidūriau kol kas tik su vienu žmogum, kuris, reiškia, nu kaip visada prasideda, jumis čia manipuliuoja. Tai jeigu tu girdėjai, aš pradžioje kaip tik apie tai ir kalbėjau, tas mhm. perdėtas įtarumas arba perdėtas patiklumas, amžinai. Taip. E, čia yra pas mus galbūt užprogramuota kažkaip e, e, žmonėse, kad jie negali priimti kažkaip normaliai sveikų protų. Nors antra vertus, aš irgi labiau emocionaliai, tarkim, kai man reikia ten visus tos niuansus aiškinti, ten tuos visus... O žiūrėk, aš ir paklausiau, o kokios informacijos žmonėm trūksta, kada tu su jais šnekiesi? Ar argumentacijos, pavyzdžiui, už pasirašymą, trūksta kokios nors? Aš, reiškia, žmogaus klausiu taip Ar jums atrodo, e, kad jokio skirtumo nėra, kam priklauso žemė, Lietuvo žemė, kiniečiui, arabui, aš labiau tai per emociją einu. Ir tada žmogus sako, aišku, yra skirtumas. Reiškia, nu bet va, mūsų ten žmonės nedirba žemės, mūsų tas. Bet sakau, bet, bet jeigu ateis e, arabas su lagaminėliu aukso, jie jį visi turi, ir nupirks ir sakau, jūs dirbsit pas Arabą. Ne, sako, pas Arabą nenorėčiau. Nu. <laughs> Bet galimas ir kitas variantas, kad jis iš viso nedirbs. Arba, sakykime, augins tenais rapsus ir iš jų darys biokūrą, o mes neturėsim maisto. Nu, nesvarbu, čia taip tik. Ne, tai čia irgi taip. Bet sakau, žinai, e, jeigu taip jau e, kalbėt, aš visą laiką va taip e, su žmonėmis sakau, jeigu žiūrėti viską įtariai ir labai labai pragmatiškai, tai juk ir sąjūdžio nebūtų ir visų tų pasikeitimų, kuriuos mes e, vis dėlto visi kartu turbūt darėm, ar ne, irgi nebūtų. Ar daug Hana atsisakančių pasirašyti? Kol kas tik vienas. Tai yra, jisai sakė, aš pasirašysiu, jeigu tau reikia kaiminę, bet nieko čia neišeis, <laughs> reiškia, jumis čia manipuliuoja ir čia visą. Aš sakau, jūs mane pažįstat, aš kur nors, kada nors, sakau, kalbėjau netiesą arba, sakau, dariau kokius nors uh, reiškia, partinius dalykus arba kažką. Ai, nu jo, bet, nu jis pradėjo ten šnekėti, sakau, žinot, jeigu jūs nenorite, tai nepasirašykite. Ir aš apsisukau ir išėjau. Aš galvoju, dėl to vieno, vieno parašo nieko <laughs> mes nepraradom, bet jis jaučiasi labai nejaukiai. Jis... Tavo entuzijazmas neslopsta? Mano ne. Tai ir gerai tada. Dėkui no. Nu. tau. Linkim Dėkui sėkmės tau ir... Puikia laida ir sėkmės. Čia sėkmės visiems mums. Dėkui, Hanna. Visam. Dabar at pabandykim tame, ką mes išgirdom, nutiesti va tą kulgrindą. Pabandykim, kur vat yra nebejotini dalykai. O dėkim tą prasmių lauką, kalbant apie žemę Lietuvos. Na žiūrėkit. Juk turbūt neginčytinas dalykas, kad žemė tai yra pinigų darimo mašina. Žemė tai yra kaip fabrikas, kaip kažkas, bet fabriką galima perkelt, o žemė yra čia visada ir jeigu tu ją kažkam atiduodi, daugiau tu jau kito nebepasistatysi. Bet pirmiausia, tai yra pinigai, tai yra aktyvas, ekonominis aktyvas. Dabar argi nėra skirtumo tada, kas tuos pinigus ir kam gamina? dažnai iškyla klausimas, aš skaitau komentarų, žmonės sako, o, pirmą susitvarkykim su savo žulikais, kurie čia prisėmė to žemės ir taip. Be abejo yra tos problemos, be abejo. Bet vienas dalykas yra susitvarkyti su savais, o kitas dalykas, jeigu jau ta žemė bus parduota užsieniečiams ir įsivėlė tarptautiniai įsipareigojimai. Ir labai sunku jau yra ją paskui gražinti į apyvartą Lietuvos, o su saviškiais – Čia yra viskas mūsų rankose. Viskas mūsų rankose. Dabar žiūrėkit, aš jums pasakysiu Šveicarijos pavyzdį. Kaip yra tenai su žeme. Nes vėl, žmonės e, vadovaudomėsi perdėtų patiklumu yra susikūrę savo iliuziją, kad e, vakarų Europoje ir apskritai e, pasaulyje – Yra toks beribė laisvė, visi, kas ką nori daro, yra šventa nuosavybės teisė, niekas į ją pretenduoti negali, o visiškai taip nėra. Tai yra tik perdėto patiklumo e, pasiekmė. Štai aš jums sakau, kaip yra Šveicarijoje. Aš šitą sužinojau, kada laikiau Šveicarijos žemės ūkio teisės egzaminą. Savo metu aš studijavau teisę ir mums teko laikyti Šveicarijos žemės ūkio įstatymą. Ir aš savo didžiausiai nuostabai – Štai kokią teisinę normą ten radau. Jeigu turi žemę tėvas ir sunus, abudu turi po kažkiek hektarų, ir tėvas pasimiršta, tai sunus negali paveldyti tėvo žemės, štai kaip skambėjo ta norma, jeigu jo turima žemė leidžia jam vidutiniškai gerai pragyventi. Tada tėvo žemė yra parduodama ir sūnui atiduodami pinigai. Kodėl šveicarai šitaip daro? tam, kad nebūtų koncentruojama žemė vienose rankose, nes Šveicarijoje žemės yra nedaug, jie nori išlaikyti žemdirbių sluoksnį, kuo gausesnį, tad taip daro ne tik šveicarai, taip daro ir norvegai, ir dėl to jie stengiasi, kad žemė nesikoncentruotų per dideliais kiekiais e, nedaugelyje rankų. Toliau mes žinom paskutinius įvykius Vengrija. Uždraudė žemę parduoti užsieniečiams konstituciškai, nors irgi yra Europos Sąjungos šalis. Europos Sąjungos kitos šalis, Danija, sakykime, Skandinavija ir kitos, kitos Skandinavijos šalis, jūs taip pat žemės lengvai nenupirksit. Ir čia iškyla klausimas – Vat kur yra tikrasis pasirinkimas. Ar mes manom, kad jeigu jau aš štaiga vienaip ar kitaip įgavau že, teisę į žemės klypą, tai galiu su juo daryti, ką noriu. Ir iškeliu savo tą aš teisę virš visko. Virš mes, virš mūsų vaikų ir anūkų teisės į tas žemės. Va čia jau yra mūsų pasirinkimas. Ir tame bendrame prasmių lauke vieni sakys, kad nėra absoliučios aš teisės į žemę ir, ir elgseną su ją o kiti sakys, kad yra absoliuti teisė. Čia jau yra iš tikrųjų, va čia yra vertybinis pasirinkimas. Ir prasmių lauką, saliginai liberalai, kurie stato akcentą ant aš, vienokį kurs, o saliginai tautininkai kurs visiškai kitokį. Bet aš čia norėčiau pasakyti dar tokį pavyzdį, kad netgi ir tokia šalis, kur mes irgi įsivaizduojam dėka perdėto patiklumo, kad yra absoliuti ta šventa nuosavybės teisė, jungtinės valstijos pavyzdžiui. Nesenai yra priimtas įstatymas, kurio Barackas Obama įgavo teisę vienasmeniškai skelbti ypatingą padėtį valstybėje ir tos ypatingos padėties metu jis turi teisę panaudoti bet kurį piliečio turtą valstybės reikalams. Taip kad nėra tos teisės niekur absoliučios, apskritai į nuosavybę, o į žemę tuo labiau. Nes paimkim hipotetinį pavyzdį. Vat Hana minėjo, kad paims ir supirks arabai. O dabar įsivaizduokit, kad supirko tie arabai ir nedirba to žemės. Paimkim tą loginę grandinę iki absurdo nuveskim. O tai yra pilna Lietuvo žemės ir kažkas supirko ir nedirbo. O aš turiu teisę, aš mano žemė, ką noriu, tą darau. Ar tai yra logiška situacija ir jūs manot, kad tai apskritai į, turėtų kažkokį ilgalaikį egzistavimą tokia situacija, tai parodo, kad žemė yra visiškai kitas aktyvas, kitokio pobūdžio. Tai yra susijęs su maistu, su gyvybiniais interesais žmonių, kurie gyvena toj teritorijoje. Ir mano supratimu, vat, tame bendrame prasmių lauke, kada jūs diskutuosit su liberalais, jūs vat, visą turėkit omeny šitos argumentus. O dar liberalai ką sako dažnai? Kas gali būti svarbiau už žmogaus teisę? Girdit šitą argumentą, labai dažnai girdim. Kasgi gali būti svarbiau už žmogaus teisę? Atsakymas yra paprastas kaip du kar du keturi. Už vieno žmogaus teisę visada yra svarbiau dviejų žmonių teisė. Už šimto žmonių teisę visada bus svarbiau tūkstančio žmonių teisė. Ir dėja per tūkstančius metų visos problemos buvo sprendžiamos tik šitaip ir niekaip kitaip. Ir kitaip jos ir nebus ateityje sprendžiamas. Čia tik kaip pavyzdį pasakysiu, va, Olandijos karalius, naujasis pats jauniausias Europos karalius, nesenai kreipėsi į tautą ir pasakė, gerbovė valstybė baigėsi, reikės pereiti prie visai kitų formų ir turėsim rūpintis patys. Taip, kad, manot, viskas pasaulyje keičiasi ir kada prispiria reikalas, tai visada už Vieno žmogaus teisė visada bus svarbesnė dviejų žmonių teisė. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Kągi, įmeskim dar malko į naktigonės laužą rudenišką. Bus šilčiau. Antra dalis skirta juvenaliniai justicijai. Ir ne tik – Vyksta tam tikras noras pakeisti mūsų vertybės. Ne tik e, vaikų, vaikų ir tėvų santykius, bet ir vyro ir moters ir daugelį kitų dalykų. Jūs viską tą žinot. Tie, kurie e, norėtų plačiau sužinoti apie ju, ju, juvenalinės justicijos problemas, yra naktygonės laida padaryta skirta tik šitam. Jis yra YouTube, pasiklausykit. O dabar mes šiek tiek, va tame lauke ieškom tos kulgrindos tarp to perdėto patiklumo ir įtarumo. Ir žiūrėkit, iš kur atsirado apskritai pasipriešinimas prieš tos įstatymus. Aš pacituosiu tik vieną, vieną teisinę normą, kuri sukėlė didelį nerimą žmonėms. Žiūrėkit, kaip jisai skamba. Tai yra smurto apibrėžimas. Smurtas prieš vaiką – visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos formos, visos žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros tokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystimuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės. Taigi žiūrėkit, va štai yra citata. Į tokį smurto apibrėžimą mes galime įvilkti kiekvieną šeimą Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, jeigu tas būtų taikoma kitom šalims. Ir dabar iškyla kitas klausimas. O kada vaikas yra atimamas, tai ką jis atiduodamas yra kažkokiems idealiems žmonėms? Kažkodėl niekas nekelia klausimo, kas yra toliau su tais vaikais, kurie yra paimami. Nes yra kažkodėl suponuojama, kad tėvas, tėvai yra patys baisiausi vaikų priešai. O vat atėmus, Yra kažkur idealių žmonių tiesiog, laukiančių va tų vaikų. Bet taigi yra, nu, žiūrėkit, ar mes čia turim teisę į šiokį tokį įtarumą, vat, kada mums siūlo tikėti va tokiais dalykais. Nu, mano supratimu, turim. Ir kita vertus, mesgi ką girdim. Vat nesenai Amerikos spauda ką parašė? Kad jungtinėse valstijose yra pogrindinis tinklas E, apsikeitimo įvaikintais vaikais. Ir jie ten yra išnaudojami visom formom, kokios tik norit. Ir tai rašo ne Lietuvos spauda, tai rašo pačios jungtinių valstijų e, žiniasklaidos priemonės. Toliau. Į Italijos ministras, ministras vienoj konferencijoje staiga pasako, kad yra neaiškus likimas daugiau kaip tūkstančio vaikų Italijoje per ten kažkiek metų. Tai vėlgi, tai čia ne mes Lietuvoje, tai yra Italijos ministro žodžiai. Tai mes šitą girdėdami turim teisę į įtarumą. Ar turim būti perdėtai patiklus va tom moterim, moteriškiam, kurios Seime sako, kai bus gerai, kai mes va tokį smurto apibrėžimą priimsim. Tai ar jos yra, kas yra logiškiau, tikėt va šitų moteriškių patiklumų, ar vis tik šiek tiek įtariai žiūrėt turint omeny pasaulinę praktiką. Ir Paskambikim, paskambikim vienai motinai, pakalbinkim ją. Labą vakarą, ponė Kristina. Labas vakaras. Mes kalbam su ponė Kristina Gailienė. Ji yra mama, pedagogė. Ir e, kiek žinau, jums nepatinka tos naujienos, kurias ruošiasi mūsų Seimas primest mūsų visuomenį. Kas jūs gazina, sakykit pirmiausia? Taip, jūs esate visiškai teisus. E, šalių kaiminių patirtis, e, na, sakykime, yra nekokia, kas iš tikrųjų verčia bejoti ar užregistruoti įstatymų pataisų pakeitimai yra na, logiški, tarkim, Norvegijai, aš labai pradėjau domėtis tais klausimais, tarkim, Norvegijoje per penkis metus yra paimti 61 tūkstančių vaikų iš šeimų ir 40 tūkstančių iš jų negražinta. Taip, aš žinau tos skaičius, jo. Latvijoje per du metus 4250 vaikų, iš jų 800 pavyko tik tai susigražinti tevams. E, tuo tarpu, kaip e, ponia e, šalaševičiūtė ir spaudoje straipsniai e, pasisakė, kad 26 e, tūkstančius Lietuvos vaikų paimtų iš šeimų, jei šiandien būtų na, patikrinta norvegų vaikų teisės e, apsaugos specialistų. Ir man tai na, kelia tokį iš tikrųjų įtarumą ir kelia kitą klausimą, kodėl mes norime iškart paimti vaiką iš šeimos ir visiškai nėra kalbama apie paramą šeimai, apie pagalbą, tarkim, kad ir tai asocialiai šeimai, ar mes suteikiam pagalbą, ar duodam šansą pastaisyti, nes pati kaip pedagogė žinau tikrai ne vieną atvejį, kai vaikai užaugia e, globos namuose, subrendę, jie susiranda tėvus alkoholikus ir juos globoja jas rūpinasi ir jie sako tai yra mano tėvai kokie jie bebūtų ponia tai kristina šitoj vietoj Taip. truputėlį aš jūs pertrauksiu e, kad paskui nepasimestų mintis anksčiau Taip. si situacija buvo kokia pirma teismas o paskui vaiko atėmimas galbūt ar ne Tikrai taip. Taip. O dabar viską apvertė aukštinkojom. Dabar pirmą atima vaiką, o paskui tėvai turi teistis ir dažnai su menkai šansais laimėti. Taip juk yra. Taip, taip todėl kad e, e jūs ką tik labai gražiai perskaitėt tą m, mm, numatomą smurto e, prieš vaiką savoką, kurią galima labai lengvai interpretuoti, ką tai reiškia e, galima potenciali žala vaiko raidė, ar ne? Arba galiu kitaip paaiškelti klausimą kas man gali šiandien lietuvoje įvardinti kokie yra emocinio smurto prieš vaiką pamatavimo kriterijai taip taip tuos kriterijus rasti jų nėra vadinasi e, tai priklausys nuo subjektyvių e, kaip sakyt priežasčių nuo tų asmenų, kurie ateis ir tirs situaciją e, vaiko teisų apsaugos specialistų kompetencijos, kur yra spraga labai lengvai interpretuoti. Kas... Pone, pone Kristina, o kodėl tie entuziastai nemato vat, šitų abejonių? Kaip jums atrodo? Kodėl entuziastės tos nemato? Aš manau, kad e, kadangi mes esame Europos Sąjungai, tai mes norime e, tam tikrus teisės aktus pritraukti nes dabar gal mes esam kažkokie atsilikę lyginant su vakarais gal manoma kad e, vertybės kuriose yra vakaruose yra pranašesnės nei... kitaip sakant esam kupini perdėto patiklumo vakarų atžvilgiu taip taip nes kas yra pas mus yra blogai o visa kas yra vakaruose nu tiesiog kaip sviestu patepta tai yra labai saldu labai skanu bet ar iš tikrųjų taip yra kokia yra patirtis jeigu kaip na kaip pasakyt vėl grįžtant prie tų skaičių ir patirčių aš pati peržiūrėjus ir ir mm, vaizdo įrašų ir iš tikrųjų sakykim kaip olandijoj iš e, vienos rusės paima vaikus ir kaip tie vaikai verkia kad mama mes nenorim eit na e, tiesiog Pone Rasa, mes į detalės neikim visi kurie domisi žino tos faktus Mes kal... pabandykim pasiaiškinti e, tokius stambesnius dalykus. Pavyzdžiui, vat jūs pedagogė. Taip. Jūsų kolektyve yra dauguma už šitas pataisas ar prieš? Ne, žinoma, kad yra dauguma prieš. Dauguma prieš. Taip. Nu, mano intuicija sako, kad apskritai dauguma mūsų visuomenės yra prieš. Taip, kiek aš bendrauju su aplinkiniais, sakykime, su akademinė visuomenė, su pedagogais, su mamomis, visi yra prieš, nes, nu, tai yra... O kam jūsų manimų tada to reikia? Kam to reikia? Gal... Kas už viso to stovi? Ko siekia? Aš manyčiau, kad tai yra siekiame įsiteikti vakarams. E, o kam vakarams to reikia? E, na, gal Briuseliui, kadangi... Nu, bet kam jam to reikia? Kam jam to reikia? Ne, tiek to. <laughs> Nežinau. <laughs> Bet žiūrėkit, aš dar vienas klausimas jums kaip pedagogiai. Jeigu mes vaikus auklėsim taip, kaip dabar mums siūlo vat, visos tos naujos pataisos, tai vaikas išauga tik su teisėmis be jokių pareigų. Taigi tokie taip. vaikai išauks visiškais egoistais. Tai kokį mes paskui e, e, gausim rezultatą? Negi tai yra sunku suvokti na tai ir vien paėmus e, šiandieninį lietuvos švietimo įstatymą vaikas turi daugiau a, teisių negu pareigų. Ir jeigu mes atsisakysim savo bendražmogiškų vertybių ir visą ūkdymo sistemą, sakykime, kreipsim į tai, kad, a, e, e, na, na kaip pasakyti, Uh, kad vaikas viską gali daryti, ką nori ir įsiteiksim vakarams, tai aš manau, kad tai yra visuomenės e, saliginis būkinimas, kad visuomenė be vertybės, jeigu mes sugriaunam šeimą, sugriaunam vertybės, mes sugriaunam valstybę. Aš matau problemą labai didelę tame. Na taip, suprantama. Bet jūs kaip pedagogė pritar, pritarė tokiai minčiai, kad vaikas auginamas su šit, šitų naujų pataisų kontekste išaukti gali tik egoistų ir daugiau nieko. Taip, taip yra linkama į šitą pusę ir labai stipriai. Gerai, dėkui Jums. Dėkui Jums. O dabar pakalbinkim Seimo narį. Rimantą Dagį. Labas vakaras. Labas vakaras. E, Pons Dagi, sakykit, iš kur tiek pretendentų į Dievo vietą atsirado Lietuvoje? Ką aš turiu mini? Dievas sutvėrė žmogų, ir, tai yra vyrą ir moterį, ir daug kitų dalykų, daug kitų taisyklių. Ir staiga atsiranda noras įvesti socialinę lytį, kitaip sakant, taisyti Dievo darbus. Kas čia per šišą sužėjo? Kaip jūs atsakytumėte? <laughs> Jeigu paprastai jau sakyčiau, tai kvailystė tiesiog. Kvailysčių visada pasaulyje atsiranda. Vienaip ar kitaip jos, jos tarpsta tarp mūsų. Nu gerai, bet ponia Kristina ne, ne, nerado atsakymo. Kam reikia tiem iniciatoriam va, tokių kvailysčių? Ko jie siekia šituo? E, nu, čia turbūt e, siekimas tai yra vienas. E, kuo labiau suskaldyti e, mūsų visuomenė, jie vieną nuo kito atskirti, žmonės, vyrą nuo moters, šeimas ir tada geriau valdyti pasaulį. Nu, čia, to jums pasakys, kad čia samokslo teorija. Nu, panašiai kaip ir samokslo teorija, bet iš tikrųjų tai yra to ir siekiama. E, su vienu, visus suvienodinti, padaryti juos vienodus. E, arba kuo daugiau jie, kuo labiau susmulkinti, tai irgi tampa žmonės visi vienodesni. Ir tada galima labai tokiai terpiai, turint įtaką žiniasklaidai, turint pinigų, valdyti pasaulį taip, kaip nori. Nes e, pagrindinė lastelė šeima bus suirusi, kuri galės pasipriešinti, ką parodė ir okupacijos metais ir visais kitais. Ir nebus kam priešintis, daryk, ką nori su jais. Tai yra tešla, iš kurios nusilipdysi bet ką. Ponas Rimantai, sakykit, to Seime, e, štai turint omeny visą tą pluoštą vertybių keitimo, ar riba eina tarp partijų, ar tarp atskirų Seimo narių? Aš manau, kad taip ir kaip į tas, taip. Kaip į tas kvailystės reaguoja apskritai Seimo nariai? Nu, Partinių nu, principų ar kažkokie tai sąžinės sveikos nuovokos principų? Nu, aš manau, kad e, dauguma Seimo narių vis dėlto nu, sveikos nuovokos žmonės, bet... Tai gal tada atsilaikysit? Prie... Pritarė šitam e, pataisom. <laughs> <laughs> tai čia tokie, ta, tokie, tokie ir takoskyra, nes e, turbūt žmonės suvokia, kad tai yra vis dėlto dar kol kas žmonės veikiai suvokia, kad tai yra nesąmonė, kuriai pritarti iš principo negalima, tai labai pavojinga jai pritarti. Tai, e, dauguma turbūt e, vis dėlto supranta, kad tai yra blogai, bet pat už, mat, už to stovi nemenki pinigai. O aš kaip palyginimą jums pasakyčiau, reiškia, pat yra šeimos centrai, kurie ruošia santokai žmonės, mūsų poras ir dirba beveik visuomeniniais pagrindais, ir tai ten 15 tūkstančių šeimų e, praeina per juos, čia e, prie jos prie parapijų panašiai, bet tai yra 15 tūkstančių šeimų į metus. Jie gauna paramos 35 tūkstančius litų iš visų valdžios institucijų. O štai tokių nesąmonėm platinti, dėl iš kokio nors skandinaviško fondo maždaug 4-5 milijonai eurų per metus. Nesilaiko prieš pinigus kai kas, o tokia, o tokia riba ir eina. Suprantama. Žiūrėkit, o iš kur tas patiklumas apskritai mūsų žmonių, kad, nu bent jau dalies mūsų žmonių, kad tai atves į gerą vat, visos tos permanų? Jeigu rimtai... Kur pasakyti, gyvena tai- tas patiklumas perdėtas? Matote, čia šiaip šita ideologija jinai yra pakitusi tik tai savo pakeitusi tam tikrą formą, bet jau tos <clears throat> šeima kaip klasinis priešas, kurį reikia sunauginti, tai komunistai savo laiku. Jo, jo, Trotskio, Trotskio idėja šia, Trotskio. Na nu, taip, mėgino Sovietų sąjunga tą padaryti, Sovietų sąjunga nepa, nepavyko, 26 metų ten buvo visa seksualinė revoliucija. Stalinas visą tą uždarė 30 metais. Uždarė, kadangi pamatė, kad jau ten <laughs> taip, kad viskas, viskas, eina. viskas suyra. Taip. Tai tada, tai dabar ta, ir klasių kova jų propolė, tai dabar ta klasių kova persi persikelia kitokiam formom, mes dabar ginam kaip klasė mažumas, taip ginam dar kokios tai, e, reiškia, šiuo atveju gėjų santokos dar panašiai, bet jos iš esmės turi tą patį uždaisą - sunaikinti šeimą, kaip e, tuo metu buržazinė gino, dabar kaip yra nemodernė kažkokia ar panašiai tai tokia. Pons Rimantai, e, ar atsilaikys Seimas? <laughs> nu, aš su jūsų pagalba, man atrodo, vis dėlto Lietuvė dar turi pakankamai sveiko proto ir atsila... Gerai. dalykui turėtų atsilaikyti. Mes paklausim Rasos Ališauskinės, jinai yra sociologė. Paklausim. Pone Rasa. Taip, labas vakaras. Labas vakaras. Jūs girdėjot mūsų pokalbį? Tik tai dalį. Ne, ne. Tik tai dalį. Pone Rasa Lišauskinė yra sociologijos tarnybos viršininkė. Priminkit savo e, tarnybos pavadinimą. Baltijos tyrimai. Baltijos tyrimai. Jūs daugelį metų, jau dešimtmečiais dirbat prie sociologinių tyrimų, ar ne? Tai žiūrėkit, ar per šitos jau dešimtmečius jūs galit pasakyt, kad įvyko kokie nors kokybiniai pokyčiai lietuvių sąmoniai, vert, vertybių atžvilgių? Labai nedideli. Mes kaip tik turėjom galimybę atlikti tokį palyginamąjį tyrimą ir tyrinėjom lietuvių vertybės, lyginam 93 metais ir po 20 metų. Ir pastebėjom tai, kad karta per tos 20 metų uh, E, praktiškai vertybių nepakeitė. Žodžiu, tie žmonės, kuriem buvo 20-23 metais vertybių atžvilgių, po 20 metų, kai jiem e, yra apie 40, elgesi, masto ir tiki panašiais dalykais. E, keičiasi būtent augantis jaunimas. Dabar, dabartinis jaunimas, kuriam dabar 20 kitoks negu tas, kuris buvo prieš 20 metų. O kitoks, ką jūs sakote, tai reiškia keičiasi, jeigu kitoks? Taip, keičiasi visuomenė, bet nesikeičia patys žmonės. Taip, žmogus, žodžiu, per, per, per gyvenimą nešasi tą, ką jaunystėje. Tai kitaip sakant, naujos kartos, kuriai dabar Taip. yra ten 20-30 metų požiūris į šeimą, į santykius tarp vyro ir moters, nepasiduoda įtakai visų šitų naujovių, ar pasiduoda? Ne, pasiduoda, jisai, jisai yra kitoks negu tų žmonių, kuriems... A, jis yra kitoks vis tik. Tai. Taip, jis yra šiek tiek kitoks. O šiek tiek... Ne, nelabai bai, baisiai smarkiai, bet, bet kitoks. Yra vienas dalykas mažiau griežti vertinimai. E, kitaip sakant, nėra balta juoda, yra daugiau kažkur apie vidurį. Ir o, taip. O jūsų, jūsų sakykime, tyrinėjimai rodo, kad mes kaip visuomenė turim potencialą atsilaikyti vat, šitoj vertybių kaitoj, ar? E, turim, nes vėlgi didžiausiai įtaką vis tik daro šeima kai pagrindinis autoritetas ne žiniasklaida, ne mokykla, ne kažkas kito, bet vis tik pagrindinė, pagrindinė įtaka yra šiaip. O ponė Raso, o jūs pati kaip žiūrit vat, į šitą smurto apibrėžimą tokį išplėtimą? Na, yra, yra keletas turbūt diskutuotinų dalykų, nes vis tik tai jeigu iki, nežinau, 14 ar 16 ar 18 metų bandoma vaiką auginti visiškam vakume, tai po to, kai jam sueina 14 ar 16, jis tarsi įmetamas visiškai ar, ar į ugnį, ar į ledinį vandenį, nepasiruošęs tam, su kuo susidurs. Tai, tai irgi yra problema. Be abejo, ir jūs turbūt, nu, aš nežinau, ar pritarsit, aš tai įsivaizduoju, kad taip, kaip mums siūlo auginti vaikus, kada yra vien tik teisės be pareigų, tai gali duoti labai tik neigiamus rezultatus. Taip, tai ne, ne, nesuformuoja nei atsakomybės, nei, nei supratimo, kad reikia Aš dar, aš dar daugiau pasakyčiau, netgi tiems vaikams ateity tai reikės kovoti už savo būvį ir reikės ne tik teises turėti, bet ir pareigas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, jie susidurs su tok, tokiais pat užaugusiais. Taip, egoistai susidurs. Egoistai. O, o dar čia turim ir, ir tam tikrą konfliktą su tėvų vertybėmis. E, kaip sakiau, kadangi e, tie tėvai, kuriems dabar apie 30, sakykime, ar 40, tai jie pabrėžia, kad pagrindinės e, geidžiamos vaiko savybės yra darbštumas ir e, sugebėjimas laikytis tam tikrų visuomenės normų, žodžiu, ne, ne visiška laisvė. Pone Raso, kokią įtaką daro e, va, tų, į tas kintančias vertybės, požiūrių, požiūrių į tas kintančias vertybės išsilavinimas? Nelabai didelė, kas įdomu, kad esminių skirtumų tarp a, e, baigusių aukštuosius mokslus ir, sakykime, žmonių, kurie baigia vidurinę, nėra. O iš principo, ką lengviau yra suviliot naujovėmis? Na, nu, vis, vis tik labiau išsilavinusius žmonės. O kodėl? Vienas dalykas, jie labiau galbūt siekia informacijos, įvairios informacijos šaltinių vis daugėja ir tas rautas, toks baltas triukšmas irgi uh, dažnai leidžia. Ir jiem didesnį įtaką daro mandrus tarptautiniai žodžiai. Na ir jie pagaliau daugiau internetą skaito, kur daug tokios informacijos, kuri neaišku, iš kokių šaltinių eina ir, ir kiek jie gali būti patikima. Uh, E, mažiau išsilavinę, mažiau naudojantis, galbūt ypač inter, internetinių dalykų žmonės mažiau patikus. Atsparesni yra. Taip, sakyčiau. Skaitai. Čia toks savotiškas paradoksas gaunasi. Taip, nors atrodo turėtų būti atvirkščiai. Taip, turėtų būti atvirkščiai, o... Bet taip nėra. Bet taip nėra, taip. Nu, bet jeigu apibendrinant mūsų pokalbį, sakykime, jūsų tyrimai rodo, kad mes potencialą išlaikyti savo tas senasias vertybės turim dar vis vienas dar dar vienas yra dalykas jeigu jau peržengiama tam tikra riba jis sukelia tą vadinamą bumerango efektą taip sakant iki tam tikros ribos atskaitos taškai tarsi ir išnyksta bet po to žmogus kadangi tiek jau amžių išgyvena tai jis darosi atsparesnis ir grįžta į pradinę būklę dėkui dėkui ir pabaigai toks nedidelis komentaras Vėlgi, bandant vat šitame įvairiausių idėjų ir naujų vertybių liūne tiesti tą kulgrindą ir nepasimest tarp perdėto patiklumo ir perdėto įtarumo, mes ką girdim? Kad dauguma mūsų visuomenės nori tų vertybių, kurios, kur, kur, su kuriomis jie užaugo ir mes jų keisti nenorim. Tai tada nebūkim iš tikrųjų perdėtai naivus ir patiklus toms siūlomoms permainoms, nebijokim ginti savo tas vertybės. Ir supraskim matyt vieną dalyką, čia yra ne tik tai tėvų ir vaikų santykis. Tai žiūrėkit, tai yra ir socialinės lytis, ir tėvas numeris vienas, tėveris numeris du, ir viena lytė santokos. Yra visas pluoštas naujovių, kurias bando primest ne tik Lietuvai, bet apskritai visam vakarų pasauliui. Ir reikia suprast matyt vieną dalyką, kad tai yra karas – Tai yra karas, o ne šiaip sau žaidimai kažkokių kvailų žmonių, o už tų tariamų kvailų žmonių, kurie galbūt patys nesupranta, ką daro. Teisingai Rimantas sakė, Dagys. Stovi dažnai didžiuliai pinigai ir milžginiški interesai toli nuo Lietuvos sienų esantis. Ir dabar pabandykime atsakyti savo į klausimą. Ar jeigu mes galvosim, kad tai, kas vyksta, vyksta savaime – gerų norų vedini žmonės tai daro? Ar tai nebus perdėtas patiklumas? Ar mes jeigu pagalvosim, kad tai yra koordinuota, kad yra tie, kurie stovi ir žino, kodėl ir už ką tai daro, ar tai bus perdėtas įtarumas? Pat ir susiraskim savo kulgrindą šitoje vietoje. Telefonas 2333 212 Vilniuje. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. O dabar į naktigonės rūdienišką laužą mes įpūsim dujų skalūninių. Jeigu jų Lietuvoje kas nors rado – Ir iš karto mes įmam jauti už ragų, skambinam ponui Vytautui Švaniui. Jis yra inžinierius, geologas, naftos gavybos inžinierius, 25 metai darbo stažo, tai yra specialistas. Labas vakaras, pons Vytautai. Rolandai. Ką čia pas mus fanuoja? Taip, dar sėki, labas vakaras. Labas vakaras. Kažkokie pašaliniai garsai iš kažkur. Minutė. Kaip? Kas čia atsitiko pas mus? Iš naujo. Iš naujo jungiam. Taip pat sujungs mūsų Vytautų švanių. Gal čia mūsų priešai? Agentai Ševrono matyt čia mums trukdo, aš taip galvoju. Nes dabar labai madinga yra kalbėti skalūnų dujų kontekste apie įvairiausius agentus. Visi jos mato tai vienoj pusėje, tai kitoj pusėje. Mes ir apie agentus šiandieną pašnekėsim, o dabar bandom dar su Vytautu susijungti. Kaip čia yra? Dingo ponas Vytautas? Taip, žiūrėkit, kalbant apie skalūnus. Ko aš pasigendu, skaitydamas straipsnius ir komentarus apskritai skalūnų tema? E, dažniausiai apie ką kalba? Yra tų dujų, nėra tų dujų. Ševrono agentas ar Gazpromo agentas. Gamta užterš, vandenį užterš, bet ne veltui lietuviai yra poetų tauta. Jie nekelia klausimo, o kiek tai kainuos? Kokia yra kaina tų skalūnų dujų išgavimo? Ar turim skalūnų? Pons Vytautai. Taip, labą vakarą. La, dar sėki labą vakarą. Žiūrėkit, pons Vytautai, tai ar jau grežia ar ne? Nu kaip, dabar vyksta žvalgyba, kiek, kiek aš supratau. Nu, tai žvalgyba, tai reiškia grežia. Nu taip, buvo pristatymas čia geologijos tarnyba kartu su su LL investicijom, Minijos nafta tokį daro visuomenės švietimo akciją ir jie e, pasakė, kad jau yra išbandyta ir gauta nafta iš skalūnų. Tai dujų nerasta, o nafta rasta, ar kaip? Nu kaip, tai jūs, e, na, nu, nafta tai e, faktiškai yra rasta nafta, bet toj naftoj visada nu, yra angliavandeniliai, tai yra ta vadinama parafinų serija nuo metano iki kitų parafinų bet kiekvienoj naftoj jūs turbūt kas važiavo į palangą matė kad dega fakelas taip taip kuo skiriasi dujos bet faktiškai pagrindinė kaip frakcija tai yra atrodo eina į tą kad bus nafta o ne dujos ak šitkaip tai mano buvo klausimas buvo ar rado ar nerado tos tų dujų tai kitaip sakant kaip Čia nu, sklinda nu, tai... įvairiausi gandai, kad jau lyg ir aišku, kad tų dujų nėra pramoninių būdų, kad būtų galima išgauti nu kaip e, e, e, dar sunku pasakyt ar naftos yra pramoninių būdų ar apsimoka išgaut ar va čia nuskambėjo čia delfi rašė visuose laikraščiuose kad proveržis lenkijos dujų skalūninių dujų gavyboj gauta iš vieno gręžinio 8 tūkstančiai kubinių metrų dujų per parą tai paverskim į naftos ekvivalentą tai bus 8 kubai naftos per parą. Tai čia daug ar mažai? Čia mums nieko tai nesako tie skaičiai jūs. 8 <laughs> kubai per parą. Nu, čia paprasčiausia aritmetika, tas grėžinys niekad nesipirks. Aišku. O čia sukeltas toks triukšmas, kad čia jau vos ne, ne, ne, ne vos, bet iš tikro proveržis ir jau čia e, jau didelis. Žiūrėkit, o čia buvo pasirodę Buvo pasirodę tokie straipsniai, kad kažkokia tai jungtinių valstybių agentūra pasakė, kad jeigu ir yra tų dujų, tai užteks jų tik trim metam. Nu, čia labai sunku dabar pasakyti, čia, čia visi... O kas nors Lietuvoje šiandieną žino tai, ar nieks dar nežino? E, suprantat, e, e tiesiog e, galima numatyti, kiek yra tų geologinių, geologinių tų išteklių nu aišku irgi sunku numatyt nes vieni sako nafta kiti sako dujos bet čia daugmaž jau, jau toks e, skaičius e, e, moksliškai pagristas. Ką jūs turite omeny geologiniu? Jūs turite omeny pačių tų tai skalūnų? Kiek, kiek, kiek mes turim vat, skalūnų, koks yra plotas paplitimas ir kiek, Subrada. kiek tose skalūnuose gali būti to angliavandenilių. Teoriškai. Teoriškai. Kitas dalykas – kiek mes kiek įmanoma išgaut čia jau yra technologinis e, dalykas ir ekonominis dalykas nu galima ten labai daug išgaut pavyzdžiui iš iš telkinio bet kokio vat įprasto telkinio e, prigręžiot daug gręžinių ten e, padaryt ten visokių technologijų bet tai neapsimokės yra toks optimalus skaičius kiek apsimoka išgaut iš to telkinio čia priklauso nuo technologijos ir kainos o atskalūnų dujų e, e, ar jos apsimoka išgavimas ar neapsimoka, čia toks yra labai, labai neaiškus visiškai dalykas, nes e, turbūt irgi žinot, kad, kad Amerikoje 12 metais buvo sąnaudos skalūnų dujų gavyboje. Nuostolingos tos įmonės, kurios išgauna visos nuostolingos. 10 milijardų e, dolerių buvo nuostolių pajamos iš skalūnų dujų gavybos buvo mažesnės negu išlaidos. O žiūrėkit, e, juk Lietuvos rinka, net jeigu rastų tų dujų, tai yra tokia maža, kad man nelabai suprantama, iš kur čia toks entuzijazmas, to Chevronui tokia nedidelė rinka apskritai lyst. Gal jie visai čia ne dujų ieško? nu man man čia irgi yra visiškai toks... Ten... Ir kiek aistrų, kiek aistrų yra dedama į tokį visiškai, nu, labai hipotetinį dalyką. Na nu, čia e, aš galėčiau paaiškinti tik tai kažkokiais daugiau geopolitiniais dalykais. Nu, žinot, Chevrono savininkas yra Rockefelleris, kuris yra federalinio rezervo vienas iš vadų, kuris spausdina pinigus. Ir jam turbūt ekonomika, ta pinigai irgi nėra svarbiausias dalykas. Prezidentas yra tik jo marionetė vykdant, vyk, vykdanti jo valią. Ir taip, nu taip, bet čia jums vėl pasakys, kad čia yra perdėtas įtarumas jūsų pusėje, kad čia o, ne, samokslo tai, teorija. Čia ne samokslo teorija, tai čia yra elementarus dalykas, kas, kas valdo mūsų seimūnus, tas, kas duoda jiems pinigus taip ir mūsų prezident e, valdžia valdo daugiau Amerikos ambasada turbūt, negu kad jie patys valdosi, nes jau matosi, kad nu, visiškai... Ja, žiūrėkit, pons Vytautai. sprendimai. Ja. Pons Vytautai, jūs esat vis tiek, nu, didžiulę patirtį turintis inžinierius, naftos gavybas. Tai turbūt trumpai atsakykit, nu kiek maždaug skaluninių dujų gavybos kaina yra brangesnė už paprastų dujų gavybos kainą? Sąnaudos, sąnaudos, pačio vat. Sąnaudos yra įvairūs, įvairios nuomonės, bet no. Nu. Tai vidurkis yra keliolika kartų. Keliolika Vat. kartų. Čia jau ne procentai, čia keliolika Taip. kartų. Išgirskit visi šitą skaičių. Keliolika kartų tai brangiau. Nes tai išgaunama iš e, nelaidžių alienų, reikalingų 50 kartų daugiau grėžinių, reikalingų hidraulinio priešimo technologijos, be jų neapseina. Tai yra be, be Be, Kitaip e, sakant, šitas dujų išgavimo būdas yra labai ir labai brangus. Yra ypatingai Taip. brangus e, kaip išgavimas, bet e, nežinau, kaip apsakyti tą brangumą, koks yra, kokia žala padaroma aplinkai. Tai yra, apie tai mes dar kalbėsim, apie tai mes dar tai, tai kalbėsim. Tai yra, tai yra Lietuvos naikinimas, tai yra, nu, kaip sako, E, kad genocidas Lietuvoje vykdomas, kad gyventojų mažėja, tai mes visi matom, bet čia yra dar tiesiog Lietuvos pagrindo sunaikinimas, tai yra aplinkos sunaikinimas, gyvenamosios aplinkos sunaikinimas. Tai yra dar per mūsų istoriją tokio to, tokio pasikėsinimo į, į Lietuvą nebuvo. Į aplinką, į, į žmogaus aplinką nebuvo. Į aplinką, tai yra Taip. žmogaus... O tai yra iš esmės neįkainuojami dalykai jokiais pinigais. Neįkainuojami dalykai. Žmogus Taip. dar kažkas ten ūkis, viskas atsistato. Taip, taip, taip. Jeigu mes sunaikinam aplinką, vandenį, žemę, tai yra nu, neatstatomi dalykai. Tai yra, Dėkui. Visus dalykas. Dėkui, pons Vydotai. Prakalbom apie pinigus. Pakalbikim dabar Gintarą Aleknavičių. Labas vakaras. Labas vakaras. O čia Vrono agentai dirba šiandieną. Nei vienoj laidoj taip nebuvo, kad šitaip sunku būtų su žmonėmis susisiekti. Čia apie ką dabar šnekėsim? Štai vienoj televizijos laidoj, valstybiniai televizijos laidoj, žurnalistai Užpuolė poną Joną Nairanauską dėl, pla, dėl stendų, kurie e, stovi keliose Lietuvos vietose. Galbūt matėt, kaukolė ir užrašytas kalūnai. Ir iškilo klausimas, kas pastatė, kas moka, iš kur gavo tos milžiniškus pinigus. Ir štai mes dabar kalbam su tuo žmogum, kuris visą tai padarė. Labą vakarą. Labą vakarą, pons Gintrai. E, labas vakaras. Na tai iš kur pinigai, sakykit? O, pinigai mano asmeniniai, mano draugo Stanislovo ir po to, kai jau pastatėm stendą, tai prisidėjo mano draugas Žemaitis Rimas, žodžiu. O iš esmės tai buvo mano ir mano draugo Stanislovo pinigai. Supratau. O jūs bandėt susisiekti su tais valstybinės televizijos žurnalistais, kurie ieškojo ir sakė, kad nieks nenori atsiliepti? Be menkiausios abejonės. Tai papasakokit e, apie tai. Kita, kitą dieną, kai e, buvo šita laida, aš paskambinau Edmundui Jekelaičiui. Ir, na gal tiesiog, e, konsulandai, kadangi aš žinau, su kuo mes susidurėm, tai aš galiu įjungti garso įrašą mūsų pokalbio. Paklausykite, prašau. Dabar galite įjungti? Taip, iš karto, jūs prašom klausyti. Prašau, klausom. Gerai, tvarko, čia baigs kalbėti. Mhm. Pons Gintarai, jūs ten? Mes negirdim nieko. Labadiena. Ar kalbus Edmundui Jekelaičiu? E, Edmundai, čia toksai gintaras, jums skambina iš Kauno. E, vakar e, žiūrėjau laidą jūsų, kuri buvo po panoramos. Supratau, ponas gintaras, pasižiauju, ponas, sakykim gerai. Edmundai, reiškia reikalas toksai, kad jūs kalbėjote apie skandą šitai, tai buvo labai, taip sakant, išviešintas ir aš esu tas žmogus, kuris savo draugu mes tą centą padarėm. Ir jūs sakėte e, žemaičio kelrimui, kad jeigu atsiras šitie žmonės, tai jūs su džiaugsmu iš pat tos sekundės padarysite su mumis laidą. Tai mes pasirengėme. Labai gerai. Tai ponas Gintaras, jau tada aš to numeriu perskambinu. Gerai, nes dabar posėdžiauju. Ačiū labai. Gerai, ačiū labai. Klausus, kad būtų reikės. Taip, pons Gintarai, tai laukia skambučio vis dar? Tai aš vis laukiu skambučio, bet nuo to laiko sėdžiu prie telefono ir laukiu skambučio. <laughs> Supratau, lauksim visi. Ir visas e... naktigonės štabas dabar laukia pono Jekelaičio skambučio jums. Jo, ir aš negaliu pasakyti, kad ponas Jekelaitis melagis, kadgi... E, Palauksim tai dar. Jo paskambinti ir aš juo tikiu Taip. ir vis laukiu. Mes esam patiklų žmonės, tikim viskuo. O šiaip, tai- pasakykit, apskritai, o kiek kainavo šita operacija? Reiškia, šita operacija mums kainavo 971 litą ir 99 centus. O kodėl taip pigiai, nu iš tikrųjų, tie stendai kainuoja? Tai yra stendo pagaminimas. O stendą mum panaudos būdu suteikė labai doras Lietuvos pilietis Giedrius, kuriams tas stendas priklauso jo įmoniai, UAB logotipo projektai. Supratau. Ir mes su juo pakalbėjome ir jisai žmogus, kadangi supranta, apie ką eina kalba ir nu, yra nebeingas, tai jisai šitą stendą mums panaudai. Supratau. Kadangi jisai stovėjo ilgą laiką. Tuščias. tuščias. Ir jeigu jūs važiuotumėte autostrada, aš šiandien kaip tik važiuodamas iš Vilniaus, žiūrėjau, reiškia, myrė stendai, jie tušti, tušti, tušti. Tai žmogus, taip sakant, labai padarė gerą darbą. Supratau, Ačiū. valstybiniam žurnalistam labai sunku patikėti, kad kažkas gali kažkokį gerą darbą daryti be pinigų. Matyt, čia yra jų nepatiklumo Rolandai, ir įtarumo priežastis. Rolandai, čia yra didžiausia bėda, kad tie žmonės, jie net neįsivaizduoja, kad kažkas Taip. kažkokius dorus darbus, aplamai darbus gali daryti iš Iš, iš širdies, taip. iš sąžinės, iš pareigos tėviniai Lietuvai. O mes šitą darom ir dar pridarėm įvairiausių ir plakatėlių, ir renginius darom už savo pinigus. Ir niekas net neįsivaizduoja, va, e, tie... Ir pinigai netokie žmonės... dideli, kaip ten buvo šnekama toje laidoje, apie ten dešimtis tūkstančių minėjo. Viskas, sąskaitos faktūros pas mane ant stalo guli, viskas. Ne, ne. Va čia yra tas, ką aš ir, ką aš ir šitoj laidoj visą laiką noriu pasakyti. Va ta, ta takoskira tarp perdėto patiklumo ir perdėto įtarumo. Vat ir tie žurnalistai toj laidoj kupini perdėto įtarumo. Jie ir ne, ne, negalėjo patikėti, kad gali būti visiškai paprastas, paprastas e, sutapimas. Kažkas turi tuščią stendą, kažkas turi geras intencijas. Ir atsirado projektas. Rolandai buvo paprasčiau jiem. Jie galėjo, kadangi ant to stendo yra telefonas firmos ir firmos e, pavadinimas, jie galėjo paskambinti tai firmai ir paklausti. Supratau. Tai reikalas. Gerai, gal. Pons tai Gintarai, gal jums. Rolandai, no, noriu truputėlį tokią kaip e, apie žmonės, kurie ir komentarus rašo, ir banginis gražiai rašo. Tik tai paraginčiau žmonės, pasirašykite savo vardais nebijokite, nebūkite išgazdinti, būkite dori, aktyvus tėvinės piliečiai. Ir kaip parašyta mūsų konstitucijai, visomis įmanomomis priemonės prieinamomis ginkime Lietuvą, konstituciją ir mūsų tėvinės vientisumą. Taip kad prašom. Dėkui. Visus. Ačiū Jums. Dėkui. O dabar kalbinam poną Liną Balsį, Seimo narį. Labas vakaras, Linai. Labą vakarą. E, na, tu kaip šiandieną valdžios atstovas, tai tau ir klausimai tokie. Ar priimti įstatymai skalūnų dujų kontekste pablogino padėtį? Jau. Ar e, dar bus priimti, kurie dar pablogins labiau? E, tie įstatymai, kurie dabar priimti, dėja e, prieimimo stadijoje galėjo būti daug geresni įstatymai, kurie būtų užkirtę kelią Ševronui ateiti į Lietuvą. Dėja, e, dėl tam tikrų Seimo narių ir dar dėl tam tikrų sandorių ir sandėrių galimai tarp įvairių politinių grupuočių ir verslo, ir Ševrono, mes turime tokį įstatymą, žemės gelmių turiuomenį konkrečiai, e, kuris atveria kelią e, nuodyti, žaloti ir žlugdyti Lietuvos žemės gelmes ir ne tik gelmes, bet ir tų žemė paviršių, tai yra žemaitijos dirbama žemė. Dabar dar kol kas laukia, bet gali būti dar blogiau, turiu atvirai pasakyti. Tai vat mano vienas iš klausimų ir yra, ar ko mums dar laukti? dabar mums reikia laukti bent jau dviejų blogų dalykų nu aš kalbu pesimistiškai mes darysim viską kad e, ir aš asmeniškai kad taip neatsitiktų bet Vienas blogas dalykas tai yra nukištas į labai gilų, gilų stalčių įstatymas, kuris būtų įstatymo projektas, kuris būtų labai pakėlęs tą mokestį, kurį Ševronas arba koks nors kitas Onas, e, bandydamas sirpti mūsų žemės gelmes ir jas parduoti kaip savo, turėtų mokėti na bent jau 40 arba 50 procentų vertės nuo to, ką jie gaus pardavę mūsų turtą, nes kol kas moka tik tai nuo 4 iki 16 procentų. Bet kadangi tokio tokiom sąlygom, jog Ševronas turbūt neteitų, tai Ševronas davė nurodymą, e, aš taip įtariu, kad davė nurodymą tiek prezidentūrai, tiek kai kuriems Seimo nariam, kurie gali daryti įtaką arba jų grupuotėms, e, nukišti šitą įstatymą giliai, giliai kažkur į stalčius ir jo nėra darbo tvarkėje. Tai yra, jeigu dabar Ševronui bus patvirtintas konkurso sąlygos, pasirašyta sutartis, tai jam jau nebegalios kada nors ateityje priimsimas įstatymas kad tas mokestis didėja jam galios senas geras jam geras keturių šešiolikos procentų mokestis tai va čia yra vienas blogas dalykas kitas blogas dalykas a e, socialdemokratas kolega algirdas sysas a e, labai skubiai dar e, dar besibaigiant anai sesijai įregistravo įstatymą pataisą kuriuo iš savivaldybių tarybų tai yra iš savivaldos tai yra iš žmonių atimama teisė tvirtinti arba netvirtinti poveikį aplinkai vertinimo programą ką tai reiškia be tokios programos joks ševronas arba minijos nafta arba kitos dukterinės ševrono o galbūt su rusija susijusios įmonės kaip ll investicijos ir minijos nafta kurių viena didžiausių akcininkių yra pono haseltono žmona natalija iš rusijos e, negalėtų vykdyti jokios veiklos nes nebūtų vietos valdžios pritarimo vietos valdžios turiu omeny galima sakyti vietos žmonių tai ponas sysas įregistravęs pataisą kad e, tą teisę atimti iš savivaldybės savivaldybių tarybų o aš tuo pat metu įregistravau pataisą kad tokios teisės neatimti tai dabar rudenį pažiūrėsime ar šita pataisa e, iš tikrųjų bus pali pan palikta tai yra ar bus atimta teisė ar bus vis tik įsiklausyta į blaivų balsą ir atstovaujami žmonių interesai ir tokia pataisa nepadaryta, tai yra teisė savivaldai spręsti palikta. E, Linai, o Seime riba eina šituo klausimu tarp partijų ar tarp atskirų Seimo narių? žinot riba e, eina tiksliau eina visas frontas nes e, E, kai kurie Seimo nariai, tie garsieji Seimo nariai, du darbiečiai, kurie pateikė per vieną naktį atsiradusią pataisą, kurią nubraukiamas kelių mėnesių darbas ir aplinkos apsaugos komiteto pasiūlytas projektas, kurio draudžiama žemės gelmėse laidoti arba palikti arba supurkšti arba dar kitaip ten sukišti e, nuodingas, radioaktyves, toksinės medžiagas, atsiranda pataisa, kuri neriboja tokių medžiagų kiekį ir sakoma, kad galima sukišti grubiai, atvirai, prieštaraujant Konstitucijai. Tai dabar mes ruošiame nu, užklausimą konstituciniam teismui, siūlysim Seimo rezoliuciją. O kai jūs tai sakot, mes ruošiame, tai yra kokios nors vienos partijos nariai, ar tai yra kelių e, partijų nariai? Tai yra, yra kelių partijų nariai, tai yra aplinkos apsaugos komiteto keli nariai, tai tarp juos ir aš, kurie mes inicijuojame šitą šitą iniciatyvą. Ten yra ir socialdemokratų, ten yra ir drąsos kelio, ten esu ir aš e, priklausantis mišriai grupiai, e, galbūt dar keli žmonės palaikys. Mes inicijuojam rezoliuciją, kad Seimas priimtų rezoliuciją kreiptis į Konstitucinį teismą, pripažįstant tas dviejų darbiečių pataisas nekonstitucinėmis. Jeigu nebus rezoliucijos, na tai bent tikrai surinksim 29 parašus ir duosim į Konstitucinį teismą bendrą tvarką. Tai vat, e, O pačių darbiečių, Lina, Lina, Lina, o pačių darbiečių e, pusiai Yra, sakykime, nepritariančių tom pataisom? E, taip, yra nepritariančių ir darbiečių pusėje. Čia labai šiuo, šiuo požiūriu, kas mane labai nustebino, tai nėra jokio skirtumo tarp pozicijos, opozicijos, konservatoriai ir darbiečiai konservatoriai su darbiečiais to... atrodo labai dideli priešai, bet staiga štai šiuo klausimu įvyko sandėris ar sandoris, nežinau kas ten įvyko, ir staiga atsirado bendras sutarimas tarp dviejų nesutaikomų grupių. E, čia visiškai dalis socialdemokratų nepritarė, dalis pritarė. Žinot, čia ma manau, kad taip kaip šalies prezidentė buvo nurodžiusi Ševronui pradėti dirbti su visuomenė, Tai aš manau, kad Ševronas dirba su visuomenė, dirba efektyviai, nes yra <laughs> viena didžiausių pasaulio ir viena turtingiausių <laughs> pasaulio kompanijų, kurios biudžetas metinis priliksta turbūt penkiem Lietuvos biudžetam ir jie gali, moka ir, ir sugeba dirbti su visuomenė. Aš manau, kad ko gero dirba ir su Seimo nariais kaip visuomenės rinkties atstovai. Linai, Linai, o kodėl Ševronui tokia maža lietuvėlė, su, su nedideliu potencialu, net jeigu ir būtų tų dujų? Ko jie čia taip ant, su tokiu entuzijazmu lenda? nu žinot ševronas visur turi savo vietininkų savo dukterinių įmonių kur kur kur kur galbūt vietiniai atstovai ir juos ten atvedę politikai gali tikėtis kokio nors mažo mažo bizniuko, mažo pelniuko. Pačiam Chevronui kaip globaliai kompanijai tai yra reputacijos dalykas. Štai štai galima pasigirti, kad e, pačioje Amerikoje kyla masiniai protestai prieš tą visą frekingą, prieš tas kaluninės dujas. Amerikiečių prieš skalūnus organizacija jau greitai vienis turbūt vos ne milijonas žmonių. E, Europoje tai yra daug kur uždrausta, tai štai staiga rasti ES šaly tokią keistą šalį kuri ne tik sutinka leisti žvalgyti bet iš karto išduoda licenciją ir išgauti naudoti pačias juodžiausias e, e, nešvariausias ir pavojingiausias technologijas tuo prisidengiant galima sakyti matot štai visai viskas gerai čia viskas tvarkoj čia čia gali būt reputacinis interesas nes iš tikrųjų pagal apimtis tai dujų turbūt kaip sako profesionalai geologai čia pas mus nėra ir nebus galbūt bus skalūninės naftos skalūninės naftos kokybė nėra labai gera nes jinai yra užteršta ją reikia paskui valyti. E, čia ne ta kokybė naftos, kokią mes turim, ta vadinama saldžioji nafta, kurią dabar iš normalių, iš normalių naftos telkinių, kiek jos yra, tiek čia siurbė, tai ta yra geros kokybės. O skaluninė nafta bus prastos kokybės ir didelio čia turbūt biznio nebus, bet e, kai kam gal nukris vienas kitas doleris, e, o didžiajam ševronui tai turbūt labiau yra reputaciniai reputacinis dalykas, bus galima sakyti, kad štai ES įsileido, davė ir viskas labai gerai. Gerai, dėkui, Linai, dėkui. O dabar pakalbinkim, taip sakant, priekyje frontų esantį žmogų. Ponas Jonas Nairanauskas. Tai ne ta kokybė naftos, kokią mes turim, ta vadinama saldžioji nafta, kurią dabar iš normalių naftos. Kas čia dabar vėl darosi? Alio, alio. Ponas Jonai, jūs girdit mane? Gerai girdžiu, gerbiamas Rolandai, gerą vakarą. Gerą vakarą. Kai kam gal nukrypė nes doleris, Dabar girdžiu, Linas šneka. Tai va, aš ir nežinau, kas čia vyksta. Tai va, kol, kol kas, va, <laughs> kaip tik prie kompiuterio klausiausi, Linas gerai šneka, tai... E, Ponsijonai. Sakant, priekyje fronto esate žmogų. Ponas Jonas Meiranauskas. A, ponas Jonai, jūs radiją įsijungė, štai dėl ko tas garsas eina. Ai, Ponas Jonai, jūs girdit mane? Girdžiu, girdžiu. Nusukit radiją, ponas Jonai, nusukit. Padarėt šitą veiksmą? Jo, jo. O dabar kalbėkim, dabar kalbėkim. Tai žiūrėkit, ar galų galę prezidentė priėmė jūs? Deja, deja. Nieko žinam, snukį baltą duoną valgyti. <laughs> Reiškia, nepriėmė, taip? Nepriėmė. E, turėsim omeny šitai. O kaip dabar, sakykit, vietoj? jau tie grėžimai vyksta ar ne, jūs matot? Ne, pas mus, e, mūsų šitam e, retavo vadinamam plotė, ypač žygaičių pusėje grėžimai dar jokio nevyksta, kadangi jie neįvykdė savo seisminių tyrimų, kadangi čia mes paprieštaravom, jie daugiau vykdo ten e, vat, e, ši, Šilutės rajone, paskui Rietavė ten grėžinė ir liktai čia Jurbarko pusėje grėžinys yra statomas. Tai dar negrėžė? Ne, ne, pas mus kol kas... Bet gal kitur grežia, apskritai Lietuvoje grežia jau kur nors? Tai aišku, kad grežia, taigi yra e, Šilutės rajonės templės, kaime yra grėžinys, jis turbūt jau jis baigė, baigė ten grėžti, liktai pagal visas kalbas tai yra Kambro nafta ir dabar e, Rietavo pusė ten plungės tiksliau rajone, kažkur irgi grėžinys yra liktai pradėjęs. Žiūrėkit, o ten, kur jie grėžia, tai yra sklypai kieno nusavybei? sklypai tai yra žmonių nuosavybė, jie nuomoja arba išsiperka. Tai, tai yra žmonių išnuomojusius, išnuomavusių savo sklypus? Taip, yra žmonės išnuomavę ir ten kai kurie net žmonės šlovina, kad yra labai gerai, net kai kurie vat, ten įdarbinti ar, ar valytojai, ar koks ten operatorium ir, ir taip toliau. Bet čia aš daugiau kalbu apie Stemplės kaimą, kadangi ten yra e, jau sena verslovė, kur nafta išgaunama jau seniai, dabar šalia kitas grėžinys, kur irgi prižadėta žmonėm, kad tai bus tik tai nafta išgaunama. O pas jūs žygaičiuose yra išnuomotų sklypų jau? <clears throat> Pačiuose žygaičiuose tiksliai aš negaliu pasakyti, kad yra kažkokių tai išnuomotų sklypų. Tiesiog dabar pas mus labai stipriai kyla žemės kainos ir kai kurie žmonės mano, kad tai yra susijęta su nu, numanomais geologiniais darbais. Tačiau pa, pabendravus <clears throat> su žmonėm, kurie šiek tiek gaudosi rinkoje, tai tai yra daugiau susijęta su galimu, reiškia, pardavimu žemės užsieniečiams, ypatingai su euro įvedimu. Kadangi tuo metu kainos ženkliai padidės. Na, čia yra tik tais toks... E, nu, prielaidos yra. Prielaidos, taip. E, o pats, pats, na, paminėkim karinį terminą frontas kovos. Plečiasi, jūsų šalininkų daugėja, kaip bendruomenės prisijungia naujos ar, ar kaip tik pasitraukia? Pas mus e, toks e, frontas, frontas jisai tikrai iš tikrųjų egzistuoja, nes e, polimas ypatingai didėja ir, ir, ir vyksta čia žvalgyba vietoje, bendruomenėse, ieškoma žmonių, kurie turi kitokias nuomonės, taip toliau, čia aišku, gal girdėjote, prieš mane patį buvo nukreipta sunkioji artilerija, ypatingai galvoju, kad čia sumenkins ir, ir, ir pribaigs, ir prigazdins, ir kad čia manim praras žmonės pasitikėjimą, tarp kitko, va, naktigonės tema yra pasitikėjimas. Bet e, jiems šito nepavyko, nei jie mane išgazdino, nei ten kažką tokio kitus. Tie žmonės, kurie mane žino, e, jas tik tai papykino tie dalykai. Na, o ten abejingiesiems, kurie yra, yra abejojantis, tai jiem ką nori sakyti, jiem yra lygiai tas pats taip iš tikrųjų situacija pakankamai na yra sudėtinga bet e, žmonės nepuolė į panikas tiesiog už tuos sprendimus keitė valdžią praradę reiškia tikėjimą valdžia ir ir čia vietoj dabar galvojam kaip čia pasiruošti kad jeigu ateis jau į į vietą tie visi gręžiniai konkrečiai į į bendruomenę ar į kaimynines bendruomenes ką reikėtų daryti ir ką gi jūs darysit kaip ką nutarėt e, pir pirmoj eilėj kaip ir čia ir minėjo gerbiamas linas e, mum reikia turėti tamprius ryšius su savivaldybėm administracija ir, ir taryba. O yra savivaldybių, kur remia jūs? Mūsų savivaldybės remia tiek Šilalės savivaldybėje yra, nes pats e, meras Jonas Gudauskas yra organizavęs net ir konferenciją apie skalūnus, į kur buvo net pakvietę ir LL investicijų, tiksliau Chevron atstovą, kurie kažkodėl tai įsigando ir netvyko. Buvo konferencija suorganizuota panaši ir Tauragė, ne taip seniai, kur irgi buvo e, meras mūsų pakvietęs LL investicijų, reiškia, atstovus, bet jie netvyko. Tai toks bendravimas rodo, kad tarybos e, remia gyventojų, reiškia, nuomonę. Ir, sa, ir, ir sako, būtent mūsų meras yra aiškiai pasakęs, kad šita visa veikla pradėta ne nuo to galo Ir dabar, kada buvo va, 24 buvo tas vadinamas seminaras geologijos tarnybos organizuojamas, tai ten buvo aiškiai žmonės įpasakė, kad visa šita informacija yra nesavalaikė, nes jau sprendimai yra priimami, tiek įstatymai, tiek vyriausybės nutarimai, kad e, tą informaciją reikėjo anksčiau pateikti, o dabar viskas yra po laiko kada įtampa yra padidinta ir ir tai na jokios naudos neduos ir net dauguma žmonių trenkė durimis ir išėjo net negavę ir elementarių e, atsakymų į savo klausimus tai kitaip sakant jeigu paly lyginant e, pavasario situaciją ir dabar praktiškai nieks nepasikeitė. Fronto e, linija, kai buvo, taip ir yra. Fronto jinai, linija tebėra, gal, galbūt šitą polimą ševroną, jeigu tai pavadinsim, aišku, gal kažkiek tai to abejojančių ir yra atsiradę, bet e, aš turiu pasakyt tiek per visus šituos mėnesius nei vienas žmogus nei prie manęs nepriėjo nepasakė kad aš neteisus arba ne e, nepasakė kad vat labai gerai kad čia ateitų kažką tokio ir darytų o tie anonimai kurie kartais pasitaiko tai tiktai parodo kad e, šitas klausimas yra jiems nu neįdomus ir jie kažkaip tai yra inspiruoti gerai dėkui poncionai dėkui prašau o dabar pašnekėkim apie agentus Apie agentus pašnekėkim šitame kontekste. E, Pone prezidentė pasakė, kad visi tie, kurie priešinasi skalūnų dujų išgavimui Lietuvoje, yra Rusijos agentai. Na tai man kyla klausimas, iš kur pas ponė Grybauskaitė toks perdėtas patiklumas vienų atžvilgių ir perdėtas įtarumas kitų nes jinai šito savo pasakymu pavadino e, Rusijos agentais milijonų žmonių visame pasaulyje ir įvairiausiose šalyse, kur ir netgi Prancūzijos prezidentas yra pasakęs, kol aš prezidentas Prancūzijoje, skalūnų dujos išgaunamos Prancūzijoje nebus. Tai e, ponė Grybauskaitė, mesdama tokį kaltinimą visiems antiskalūnininkams, tuo pačiu į rusų agentų tarpą įtraukė ir uh, Prancūzijos prezidentą. Bet aš šitame kontekste noriu tokį vieną ypač jokingą dalyką pa, pastebėti, pariškinti. Štai toje laidoje, kur poną Nairanauską valstybiniai žurnalistai bandė priremti prie sienos, iš kur tie pinigai stendui ir taip toliau, jie paminėjo ir tokį dalyką, kad vienas iš informacinio uh, puslapio, internetinio puslapio kūrėjų yra žmogus rusiška pavardė ir dar su įtartina biografija. Tai šit, šitoj situacijoje šitie žurnalistai pasirodė antiek patiklus ir naivus, vadinasi, jie, jie siūlo patikėti mums kuo? Kad Gazpromas yra toks pat, atsiprašau, durnas kaip ir jie, ir jeigu jau darys akciją už Rusijos interesus, tai susiras būtinai Lietuvoje Ivaną Ivanovą, dar su kegebistinė praeitim ir būtinai vat, jam duos pinigus, kad jis įkurtų šitą puslapį, kad taip kovotų prieš Chevroną. Nu, ponai žurnalistai, tai negi jūs, aiškiai, patys tikit šituo. Tai iš jūsų logika vadovaujantis, jeigu panašią operaciją darytų kiniečiai Lietuvoje, tai susirastų kokį nors cink-cink pūnį, suprantat, ir per šitą cincing pūnį darytų prokinietišką akciją. Jūsų logika yra tokia. Reiškia, jūs masto tik vieno žingsnio perspektyvą neveltų, jūs ir tose skalūnuose nieko blogo nematot. Nes jūsų visa logika vat ir remiasi. Vienu žingsniu, jeigu rusų naudai, tai būtinai rus, žmogus rusišką pavardę. Jeigu Nigerijos naudai, tai aišku, žmogus tamsaus veido gymio turėtų būti pagal jūsų logiką. Bet ir žiūrėkit, reiškia, ant kiek yra nu, perdėtas naivumas ir patiklumas, aš nežinau. <laughs> tai nu tie... Nu, nu nelaikykime to Gazpromo tokiais durniais, kaip jos atsiprašau, patys čia save rodot. O dabar pakalbėkime iš esmės. Ar yra logikos sakime, kad Gazpromas yra nesuinteresuotas skaluninių dujų išgavimu Lietuvoje? Aš manau, kad yra. Aš manau, kad yra. Tai neprieštarauja visiškai logikai. Gazpromas parduoda mums dujas, mes esame, kad ir nedidelė, bet rinka jo dujoms, ir jeigu mes mažiau pirksim jo dujų, jam galbūt tai bus blogai. Bet atsiprašau, lygiai taip pat yra ir kita pusė. Ševronas irgi čia turi kažkokius interesus, iki galo nelabai suprantamus, nes vėlgi tas pats. Ir Gazpromui Lietuva yra maža rinka ir netekę tos rinkos, jie net nepastebės, tai yra lašas jūroje kiek jie parduoda dujų pasauliui, bet ir Gazpromui tai yra maža rinka. Tai šitam ir Ševronui yra maža rinka. Ir jo entuzijazmas irgi yra nelabai suprantamas. Bet mes prileiskim tokią versiją, tai yra visiškai logiška, vat ieškant tos kulgrindos tarp įvairiausių nuomonių, taip, Yra logiška, kad ir vieni, ir kiti turi interesų. Ir vieni, ir kiti gali ieškoti savo šalininkų ir per juos daryti kažkokią įtaką visuomenį. Visa tai yra taip. Bet kaip reikėtų elgtis mums va, šitoj vietoj, žinant, kad yra tie interesai vairiausi? Nu, belieka vadovautis sveika nuovoka. Ir nebijo, nebijoti prileisti prielaidą, kad, sakykime, gali būti ir Gazpromo ir Lietuvos interesai sutapčių atveju. Nes Gazpromas nenori, kad mes tų skalūnų išgautume, bet ir tų skalūnų gali ir nebūti čia. Ne visada, ne visada, e, sakykime, jungtinių valstijų ir Lietuvos interesai sutampa, o su tais nesutampa. Gali būti įvairiausi dalykai. Bet čia iškyla vienas klausimas visada. Sako, kas jūs tokie? Ką, jūs specialistai, kad čia visi taip svarstot, visi viską žinot? Visi dabar kalba apie skalūnus, dainininkai, poetai, žurnalistai ir kas tik netingi. Jūsgi ne specialistai, ką jūs apskritai galite apie tai žinoti ir pasakyti? Taip, argumentas yra, sakykim, svarus, bet, bet, juk ponė Grybauskaitė irgi ne specialistė. Ir ponas Gedvilas ne specialistas. Ir ponas Mozuronis ne specialistas. Nei vienas iš jų taip pat nėra geologai dešimtis metų prasikuitė tenais tose gelmėse. Vadinasi, tiek ponė Grybauskaitė, tiek ponas Mozuronis remiasi kitų išvadomis, tarkim specialistų. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitinka. E, mes darėm ne vieną naktigonę ir buvom sukvietę specialistus. Ir specialistai po keliasdešimt metų dirbantys šitoje srityje daro skirtingas išvadas. Specialistų yra kokių tik tu nori. Ir čia mes ne, negaunam sprendimo, nes specialistai Lietuvoje šitos ryties neturi vienos nuomonės. Tai kodėl ponė Grybauskaitė remiasi vienų specialistų nuomonė ir ignoruoja kitus? Aš galiu iškelti šitą klausimą ar ne? Jis yra, jis turi teisę tas klausimas į, į gyvastį. Ir dėl to, nori ar nenori, mes vis tiek turim vadovautis sveika nuovoka ir va šitoj to bendro prasmių lauko kontekste ir tos kulgrindos paieškose, štai žiūrėkite, ką aš siūlyčiau atkreipti dėmesį. Kadangi mes sutarėm, specialistai vienas kitam prieštarauja, e, kas čia ko nori susigaudyti iki galo, neaišku ir negalimės, bet kas yra visiškai suprantama ir žinoma neabejotinai. Ir čia aš pasakysiu vėl, Lietuvė yra poetų tauta jie, jie neskaičiuoja pinigais arba labai retai skaičiuoja tokius stambius projektus pinigais. Štai metė šūkį kažkas, kad bus energetinė nepriklausomybė. Gražiai skamba, gražiai skamba. Ir kada skaitai komentarus, niekas nekelia klausimų, kiek kainuos visa tai, kiek kainuos. Lygiai kaip mes nekėlėm klausimų, o kiek kainuos Ignalinos uždarimas? At, susiviliojom, stojame Europos Sąjungą, reikia uždaryti Ignaliną, nes kitaip neprims Europos Sąjungą. Ir uždarėm Ignaliną. Ir neskaičiavom, į ką visą tai išsilies. Kiek tas mum pabrangins gyvenimą. Lygiai taip pat neskaičiavom, kai biokūro projektas buvo. Ne visi dar žinot, bet Europos Sąjunga biokūro projektą jau uždarė. Paaiškėjo, kad nebuvo paskaičiuota ir kad vienam biokūro litrui pagaminti reikia dar daugiau negu litro žybalo. Kitaip sakant, ekonominio efekto nėra. Dabar turbūt girdit, kad tas panašus procesai su saulės ir vėjo energija vyksta. Ir dėl to žiūrėkit. O žiūrim blaiviai. Žiūrim vadovaudamėsi sveiko proto logiką. Ką mes žinom apie skalūnų dujas? pasakoju dar sykį tiems, o tikrai sutikau galybę žmonių per šitos keletą mėnesių nuo buvusių naktigonės laidų, kur mes apie skalūnus kalbėjom. Ir supratau, kad nu, daug žmonių nesigilina, kaip tas viskas atrodo, kaip tas išgavimas atrodo. Esminis skirtumas. Tradicinis e, dujų gavybos būdas, tai yra vamzdis, dujų klodas ir tas vamzdis dešimtmečius tarnauja ir teka tos dujas to vamzdžių. Čiagi, jau ir ponas Švanys sakė, tai yra skalūnai, tose skalūnose yra įsiterpia, sakykime taip, vaizdžiai pasakius, kaip razinkos pyrage, tos kalūninių dujų burbuliukai. Kad kaip nors tos burbuliukus ištraukti į paviršių, reikia skaldyti tą pyragą, tuos kalūnus. Kad skaldyti, tam reikia chemikalų, tam reikia vandens. Visą tą reikia atvežti. Kitaip sakant, šitas gavybos būdas yra kelis, kiti sako keliolika kartų brangesnis. Išgirskim šitą. Ir mano supratimu tai yra neginšytinas faktas. Šitas gavybos būdas yra žymiai ir žymiai brangesnis. Vadinasi, jau iš šito fakto tikėtis pigių dujų, net jeigu jų būtų rasta. Mes negalim, nes pats gavybos būdas yra dar siki kartuoju keliolika kartų brangesnis. Toliau, Toliau, kad tos dujos būtų išgaunamos paviršiumi, reikia nutiesti kelius. A, čia reikia pasakyti dar vieną svarbų dalyką, ko irgi komentaruose apie tai jūs nešnekat. Šitas grėžinys, skirtas kalūnų dujoms, priešingai nuo tų tradicinių, tarnauja labai trumpai, metus, du, nei ilgiau. Dėl to, kad ta gavyba būtų pramoninė, tų grėžinių reikia daug. Jungtinėse valstijose tai yra dešimtis tūkstančių tų grėžinių. Tai dabar jūs įsivaizduokit, juk čia nereikia būti specialistu, kad suprast, kad, tarkim, Lietuvoje tų grėžinių bus šimtai, prie kiekvieno grėžinio, kad atvežti smėlį ir galybę vandens, reikia nutiesti kelius, vadinasi, paviršius jau bus sužalotas, neišvengiamai bus sužalotas. Toliau lieka klausimas va šitų chemikalų ir užteršto vandens, kuris bus. Ar jis bus saugojamas ten giliai, ar jis bus ištrauktas į paviršių, tai vis tiek yra sąnaudos, tai vis tiek yra sąnaudos. Tai dabar dėliokim. Škia, gavybos būdas yra nepaprastai brangus. Tikėtis, kad tos dujos bus pigios, no, Nematau jokių galimybių. Toliau, e, kad tos dujos būtų išgaunamos, mes užteršim paviršių, nes reikės mažų mažiausiai ten šimtų grėžinių, šimtų grėžinių, o gal ir tūkstančių. Toliau, vaškia viso šito kaip rezultatas, mes negaunam pigių dujų, jeigu jų ten iš viso yra, tarkim. Ir, ir išlieka dar vienas dalykas. Mes turim potencialią galimybę kad užteršim savo požeminius vandenis. Ir kaip, vėlgi, kaip kurie specialistai sako, tas vandens užteršimas bus neišvengiamai, tik klausimas kada, laike. Ar greičiau, ar, ar, ar ilgiau reikės laukti šitos katastrofos. Tai dabar sudėkim viską į krūvą. Vadinasi, mes turim labai brangų išgavimo būdą, kuris palieka užterštą paviršių ir kuris palieka katastrofos galimybė ateityje. Tai dabar jūs man pasakykit, ar va šitame kontekste yra verta rizikuoti? O kalbant apie energetinį nepriklausomybę, mesgi statome suskystintų dujų terminalą. Jį pasistatę mes turėsim alternatyvinį dujų e, pristatymą į Lietuvą šaltinį. Reiškia, mes jau turėsim tą e, nepriklausomybę. Ne, nebus tik vienas iš Rusijos vamzdis. Vat štai yra dalykai, kur mano supratimu telpa į to perdėto patiklumo ir perdėto įtarumo vat kažkur per vidurį, vat tą kulgrindą. Ta, ką galima patikrinti sveiką nuovoką ir man net keista, kaip šito nemato atskiri žmonės. Ir dabar savo pabaigai paklauskim, ar logiškiau, vat visą tą žinant, logiškiau yra būti patikliems, ar logiškiau vis tik būti įtariems? Naktigonė su Rolandu Paulausku. Kurianam laužą toliau. Turim vieną pašnekovą. Paklausykim, ką jis pasakys. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jūs Labas. iš kur? Raimundas iš Vilniaus. Ir aš norėčiau biški paoponuoti e, jūsų pozicijai ir daugumos šnekėjusių pozicijai. Kurią temą dabar sakykit? Dėl skalūnų dujų. Prašau. E, aš manau, kad skalūnų dujos yra teigiamas dalykas. O kas tą neigia? E, ta jeigu jų būtų ir jeigu jos būtų pigiai išgaunamos. Taip, taip. Dabar e, esmė yra kame. E, pirmas dalykas, jūs turbūt nesusidūrė su verslu. Jeigu toks ševronas nematytų biznio čia nais, kaip jūs sakėt, brangu išgauti, reiks tiesti kelius, labai brangu, nematytų biznės čia net neįtų. O jūs neteisus, pons Raimondai. Beje, kai jūs kalbate apie biznį, aš esu biznierius pats. Nu, tai aš, esu, aš, esu, aš esu gana stambus darbdavys, taip kad čia argumentas ne tas. O dabar aš jums pasakysiu, kodėl, pavyzdžiui, jūs girdėjot, ką sakė kažkuris iš pašnekovų? Beveik visos jungtinėse valstijose šitoj srity dirbančios kompanijos dirba nuostolingai. Ar jūs buvot Junktinėse valstijose? Ar bent vienas iš pašnekovų buvo? Ar yra, buvo? yra pačių Junktinių valstijų statistikos, pažiūrėkit, lentelės ir grafiką. Žiūriu, žiūriu. Ir aš ją žiūriu. Ne, taip, taip nėra. Nu kaip nėra, tai aš, aš nežinau, buvau, ką žiūriu. Gerai, palikim, palikim, pal... Val, matot, mes čia įsivelsim į ginčą. Aš jūsų dabar ne, ne, klausiu. Aš jums noriu argumentuoti, argumentuoti noriu. Aš buvau Amerikoje, ne, aš šiemet buvau, vasario mėnesį. E, Amerikoje galit pasiskaityti statistiką, rasti ir internete. Amerika pirmi metai yra pernai metai ir šiemet metai, kai Amerika nebeimportuoja dujų. Pirmi metai Amerikos istorijoje. Nebeimportuoja, jinai tiek išgauna ir pagal naftą ir pagal dujas jinai artėja prie Rusijos. Galite Oi, čia jūs neteisus, nežinau, ką jūs čia skaitot, kokius čia statistinius duomenis. statistika. Čia, nu, čia jūs, jūs čia stipriai perlinkėt. Gerai, gerai, dar vienas argumentas. Uh, Ar jūs žinote, atsakėte, e, minėjot laidoje, kad labai daug chemikalų e, naudotų ir užterštų visus gruntinius vandenis išgaudami skalūnus. Čia va žmonės labai to bijo. Jūs žinot, kiek procentaliai chemikalų sudaro e, to purškiamo skyšio sudėtyje į žemę. Jūs teisingai minėjot, kaip razinos yra tie skalūnai, reikia purkšti stiprią srovę vandenį, kad pats rastų plyšį ir kad išgautų tas dujas. Ar žinot procentaliai, kiek chemikalų įeina į sudėtį? Ne, aš nesu čia toks specialistas ir, ir ne apie tai šneka visiškai. Nu, tai, bet mes, mes darėm laidą, mes darėm laidą apie skalūnus, paklausykit tai. manęs, mes darėm pavasarį laidą specialią apie skalūnus ir ten specialistai pasakė ir tas tonas ir, ir apimtis, viską pasakė. Bet klausimas juk ne, ne apie tai klausimas susijęs. Jūs, jūs, jūs, jūs kategoriškai teigiat, kad užterš gruntinius vandenis, nors net nežinot, kiek chemikalų bus purškiama į tos vandenis. Ir ar iš vis bus purškiama. Nu kaip tai, atsiprašau, tai šitą žino Prašau. tie specialistai, kurio, apie kuriuos mes kalbame. Jie nežino, jie net nežino. O jūs žinot? ir aš nežinau, už tai, kad klausimas, ar į juos pateks, jisai yra atviras. Čia yra pats blogiausias scenarius, jeigu į juos pateks. Taip, tai aš už tad ir sakiau, Pratas. tai yra ateities galimybė. Taip, galimybė. Va, Ateities galimybė, mes pasi... Taip. bet, bet pradžia mano argumentacijos tai ne ta. Jūs atsakykite dabar man į klausimą. Prašom. Jūs sutinkat, kad šitas gavybos būdas yra keliolika kartų brangesnis už, nat... už paprastą dujų? Kiek mm, kartų negaliu pasakyti, bet brangesnis sutinku. Taip. Tai iš kur tada viltis, kad tos dujos bus pigios? iš viltis iš ten dar kartą biznio logika. Šiandien dienai mes dujas... Aš jums dar sėkiu, sakau, biznio logika čia negalioja. Jungtinės valstijos galioja. daro da, labai daug biznio projektų, kurie yra nuostolingi, nes yra geopolitiniai interesai. Nu, tai Ar... čia tikrai ne tas atvejus. Nu kaip ne tas atvejus? Ir kam ta Lietuva įdomi būtų be biznio? Nu kam jį įdomi? Kolega. Mes jaučiamės tokie pasaulio bamba. Nu, tai kolega, kam? kolega. Tu tai aš jums pasakysiu vieną iš variantų. Pasakykit. Vieną iš variantų. Jungtinėse valstijose, kai prasidėjo skalūnų dujų biznis, Atsirado galybė firmų, kurios įkuria akcinę bendrovę, išleidžia akcijas, išmeta jas į rinką. Mhm. E, kadangi yra didžiulis entuziazmas ir didžiulis piaras, tos akcijos yra išperkamos, paskui po poros metų pasirodo, kad šitas biznis nuostolingos, bet akcijos jau parduotos. Taip. Panašu. Ir, ir taip yra išpūsta šiandieną burbulas skalūnų buvo dujų biznio Amerikoje. Lygiai toks pat burbulas buvo 2001 metais išpūstas internetiniai erdvėjai taip, ir dabar dar ryškus. Jau dabar jis jau yra subliuškęs. Tada buvo lygiai taip pat, buvo kūriamos internetinės įmonės, parduodamos akcijos, žmonės jų prisipirko, patikėjo, e, šito aukso kalnais, paskui viskas žlugo visada būna visokių veikėjų. Būna, Ta, apie ką ir kalba? Apie ką ir kalba? Aš, aš dėl to nesiginčiu. Aš... O, kodėl, o kodėl čia Ševronas atėjo? Ko jisai čia siekia? Biznį mato, jis tikrai... Bet jūs nežinot, kokioj srity. Jūs nežinot, kokioj srity jis tą biznį mato. O kokioj gali jisai matyti Lietuvoje? Nu, jūs pats pagalvokit logiškai. Nu, kokiu, argi eitų į tą Lietuvą Ševronas, be biznio? Tikrai neeitų, jūs patikėkite. Tai jau jums kažkas iš pasnekovų sakė argumentą. Tai gali būti vietiniai veikėjai. Nu, kokie vietiniai. Nu, tas pats senas, kaip vadinosi, tas, tas nu, Amerikonas. Reikia. Jie geriau eis į, kur, į kokią Afriką, kur deimantai dar kokio ieškos palaukit, palaukit, palaukit. Taigi tas Amerikonas gyvena Lietuvoje. Koks Amerikonas? Nu, kažkoks ten, kaip ten jo pavardė, Hasiltonas, atrodo, su Rusija žmona kurie čia yra vieni iš veikėjų šitam reikale. Tai, tai jis Lietuvoje gyvena, Lietuvoje ir daro biznį. Aš jums sakau vieną iš... Jeigu nebūtų biznio, jie čia neįtų. Jūs šito nežinot. Žiūrėkit, pats Raimondai, mes dabar vienas kitą e, bandom įtikinti tuo, ko nei vienas nežinom. Koks čia yra biznio interesas? Aš nebandysiu, aš nenoriu jūsų bandyti tikinti, aš noriu pateikti argumentus. Tai kad čia ne argumentas. Pa, palaukit, aš... Koks yra Ševrono interesas, jūs tik tai- spėjat. Aš nespėju, aš pasakysiu faktus to jums, gerai? Nu kokius? Aišku, E, dabar jūs minėjote, kad Gazpromui Lietuva čia yra lašas jūroje. Irgi laidoji šiandien. Taip, lašas jūroje. Kiek, kiek Gazpromas, už kiek Lietuvai parduoda į metus dujų, ar žinot, kokią sumą? Va pernai metais, šiemet metais, už pernai metais. Ką tas keičia? Ką tas keičia? Čia, nu, sumą, ar žinot, ta la, lašas, koks tas lašas. Nu, padauginkit, tris, kiek ten yra, 3 milijardus kubo, iš kiek ten tų litų ir gausi tą sumą. Taip, tai čia milijardai. Ir ką? Ir čia yra milijardai Gazpromui. Jeigu čia pas mus atrastų dujas ir netyčia Gazpromas vienintelis tiekėjas, kai turi monopolį, gali daryti kainą, ką nori. Ponas Raimondai, taigi aš sakiau, mes monopolį iš jo atimą, mes pasistatom suskistintų dujų terminalą. Taip, Taip, tai čia bus jam labai Taip. blogai, bet mes dar galim ir dujas rasti pas save, ne tik, kad pirkti iš kažkur. Tai ar kas, kas tą neiktų, bet aš dar sėki sakau, tos dujosgi bus brangios. Tai Jūs už... jeigu būtų brangios, jų nieks nepompuotų. <laughs> nu, būtų, taip, nu, tai aš, pompuot, jeigu... žiūrėkit, mes tada nu, vienas kito ne, negirdim. Nu, kaip negirdim? Nu, jūs sudėkit, jūs sudėkit visą gavybos šitą technologiją. Taip, sudėjau. Jūsgi žinot, kad grėžinių reikės galybės. Juk jeigu buvot jungtinėse valstijose... Nebūtinai, jie... žiūrint, kokie rezultatai bus. Jeigu Kaip? ten ras vieną grežinį e, gerą, tai tada bus dėl tos kainos, mato, čia yra... Palaukit, palaukit, tai jūs, ne, ne, ne, nu ką jūs, jūs visiškai neteisus. Nėra tokių, tai jeigu jūs buvot jungtinėse valstijose, tai jūs matėt, kiek ten tų grežinių yra. Daug, labai daug ten yra. Tai o ten yra dešimtis tūkstančių. Ir labai, pati, ir pati technologija tos razinos tos razinos, jos labai greit išsisemia ir reikia gręžti kitoj vietoj. Nu, net ne, va čia jūs klystate. Nu, kaip ne? Išsisemia. Nu, ne. Žinot, kiek kainuoja Amerikoje dujos ir už kiek mes perkam dujas dabar iš Gazpromo? Tai aš jums galiu šitą, jūs paklausykit pavasarinę naktigonę. Ten yra apie tai pasakyta, kodėl jungtinėse valstijose tos dujos yra pigios. Jie neskaičiuoja gamtos taršos, pas jos yra interesas darbo vietų, pas jos yra interesas geopolitinis ir daug kitų dar interesų. Ir plus, jungtinės valstijos spausdina pinigus. Ir dėl to jos gali juos dalinti va tokiems projektams – Nes tai yra visiškai kiti tikslai. Jūs, o jūs matot Chevronė tik tais, nu kaip pasakyti, dujų projektą. O Chevronas yra ir tam tikras geopolitinis įrankis Jungtinių valstijų rankose. Nu, bet jūs pagalvokit logiškai. Tai aš logiškai ir galvoju, tai jūs negirdit, apie ką aš kalbu. Aš girdžiu puikiai. Dar sėki sakau, šitų dujų gavybos būdas yra keliolika kartų brangesnis. Vadinasi, tik... Kur šitą ištraukit, kad keliolika kartų? Iš kur? Kur skaičiai? Kuo remiantis? kokius straipsnius, tai nereikia, analizę, kuo, kuo remiantis. Net sakot. nieko nežinant, vien tik sudėkit, kiek reikia čia įdėti. Ko, ko įdėti? Daug grėžinių. Nu. Daug grėžinių. Grėžiniai nu. tarnauja trumpą laiką. Netrumpą laiką, jie tarnauja. Nu. Nu, nu tai palaukit. Kuo jūs remiatės? Kuo, kuo remiatės? To, tos pačios jungtinių valstijų straipsniais. Kuriais? Nu, ką aš dabar jums vardinsiu, ką aš iš neatsimenu, aš, dabar... aš jau perskaičiau dešimtis. Aš ir perskaičiau. Ir ten visur yra rašoma vienas ir tas pats, kad grėžinys tarnauja nuo kelių mėnesių iki poros trejato metų, nedaugiau. Ne, ir, neradau, kas tarnauja ir, ir pati metų. logika sako, kad tengi, nu, čiagi nėra jūs, to burbulo jūs, didžiulio dujų. Ne, jūs supraskite paprastą dalyką. Pati technologija yra tame, kad į grėžinį yra įleidžiamas būtent duodamas smūgis. Nu, taip. ir tenais atsiveria labai daug tų razinų, kaip jūs minėjote savo pokalbį. Ir iš jų dujos eina labai stipriai, labai daug tų dujų. Labai daug. Ir čia technologija, aš manau, klausimas, ar brangesnė iš viso už Nu, žinot, čia dabar šnekas, tai diskusija. Šnekasi yra... du žmonės, kurie nei vienas negrėžė, bet visi tie, kurie yra su tuo susiję, nu ir element, nu aš nežinau. Nu... Mano, pa, pa, aš diskutuoju su savo broliu. Mano brolis yra už tą patį referendumą už, e, prieš... Nu, pons Raimondai, par, pons Raimondai, ar yra skirtumas, kur įkišai vamsdį, yra. ten yra dujų telkinys, Taip. Ir iš to telkinio dešimtmečiais eina dujos. Taip. O čia yra va tos razinos, tos razinos išsibaigė grėži kitur. Toliau, kad tas razinas iškrapštyt, reikia chemikalų, vandens ir smėlio. Taip. Kad tą smėlį atvežt, reikia kelių. Reikia sunkvežimių. Taip. Po to visą tas užterštas vanduo ir smėlis turi būti kažkur laikomas, arba gelmėse, arba paviršiui. Taip, bet jūs... Tai yra gam, gamta yra teršiama. Tai visa tai brangina technologiją ar ne? Ne. Ne. Už, ta, už tai, kad visa tai reikia vienkartinis yra tasai bumt. Nu tada mes nesusišnekėsim, tegu jau sprendžia klausytojai. Jeigu jūsų manimų šita technologija ne, nebrangesnė, na tai tada... Pasakyt, kodėl nebrangi? Čia yra vienas iki išmušimas, nėra pastoviai tos chemijos pompuota ar vandens. Nu kaip iki Po to visa tas užterštas vanduo ir smėlis turi būti kažkur laikomas, arba gelmėse, arba paviršiui. Taip, bet jūs... Tai yra gam, gamta yra teršiama. Tai visa tai brangina technologiją ar ne? Ne. Ne. Už, ta, už tai, kad visa tai reikia vienkartinis yra tasai bumt. Nu tada mes nesusišnekėsim, tegu jau sprendžia klausytojai. Jeigu jūsų manimų šita technologija ne, nebrangesnė, na tai tada... Pasakyt, kodėl nebrangi? Čia yra vienas iki išmušimas, nėra pastoviai tos chemijos pompuota ar vandens. Nu kaip į kiekvieną grėžinį tai bus Taip, pilama. Ir va būtent į grėžinį tu duodi... O grėžinių tūkstančiai arba šimtai Lietuvoje. Nu, iš kur jų čia niekas neduot tik žemės jiems neparduot. Nu, tai apie ką ir kalba, bet jūs pats sakot, taip. jungtinėse valstijose grėžinių yra dešimtis tūkstančių. Taip, bet kokio dydžio šalis yra. Kokio nu, tai apie ką ir kalba, Lietuva maža. Tai Lietuvoje išgrėž daug dievė kelias dešimtų grėžinių ir čia bus tų dujų, jeigu jų ras. Čia dar klausimas, ar jų ras. Taip, tai būtent, kad klausimas. Taip. Aš dar sėkį sudedu tiems, kurie klausė dabar šitą dialogą. Taip. E, ponui Raimondui atrodo, kad šita technologija yra nebrangesnė. Nu, nežinau, čia tegu sprendžia jau klausytojai. Taip, Nes ma, mano, mano, mano nuovoka ir paprastas va toks, nu elementarus veikas protas sako, kad nėra brangesnė. Visi straipsniai, kuriuos aš skaitau, vienareikšmiškai sako, kad šita technologija yra brangesnė nuo kelių iki keliolikos, kiti sako net keliasdešimt kartų. Taip. Tai vadinasi, dujos pigios nebus. Paviršių užteršim ir potencialiai užteršti galim gruntinius vandenis. Tai kam tada mums rizikuoti, jeigu mes pasistatysim terminalą suskistintų dujų ir atsiplėšim nuo rusų vamžių? O tikėtis pigių dujų, nu, galimybė visiškai menka. Gerai, mes labai čia užtrukom. Dėkui Jums už skambudį. Gerai, jis gerai. Labai mes čia užtrukom, nukrypom visiškai nuo grafiko, o dabar mes turim kalbėti apie Siriją. O kodėl mus apie Siriją turėtume kalbėti, atrodytų, kur čia Lietuva, kur Sirija, kas čia bendro. O todėl, kad įvykiai Sirijoje, pirmiausia, niekais paverčia tarptautinę teisę, o tarptautinės teisės ir mes esam dalyvis. Ir jeigu tarptautinė teisė neveikia Sirijai, tai anksčiau ar vėliau jinai gali neveikti ir Lietuvai. Toliau, šitie konfliktai, kurie e, vyksta apskritai arabų valstybėse, o ypatingai va tas konfliktas Sirijoje, jeigu jisai būtų įgavęs pagreitį, jis atsilieptų neišvengiamai dujų ir naftos kainai, o tuo pačiu atsilieptų benzino kainai Lietuvoje ir šildymo kainoms kiekvienam iš mūsų. Nes mes perkam naftą ir dujas šildymui iš, iš Rusijos ir Rusijos kainos šitų šaltinių priklauso nuo tarptautinės kainos nuo kainos pasaulinėse rinkose. Ir dėl to tie procesai, kurie vyksta Sirijoje, yra svarbus Lietuvai. Dar vienas dalykas – pabėgėliai. Jie ir taip jau į Europą eina, o konfliktų išsiplėtus pabėgėliai plūsteltų Europą dar didesniu mastu ir anksčiau ar vėliau tai taptų ir Lietuvos problema. Ir va čia mes vėl dabar susiduriam su to patiklumo ir, ir įtarumo kriterijais. Ot kaip ponas Raimondas. Na, aš nežinau. Nu, mano supratimus yra perdėtai patiklus šito to gavybos būdo atžvilgių, bet lygiai taip pat yra keistai patiklus mūsų valstybės vadovai, kurie, sakykime, ta pati Grybauskaitė arba Linas Linkevičius, staiga patikėjo jungtinių valstybių išvadą dėl cheminio ginklo panaudojimo ir jau yra pasiruošę pradėti karą prieš Siriją. Ir Aš negaliu, aš mielai jiems paskambinčiau ir jų paklausiau, bet jie ragelio nepakels. Bet man iš tikrųjų labai keista. Kaip galima tikėti jungtinėmis valstybėmis, kurios kažkada prieš Irako bombardavimą, taip pat jungtinėse tautose, jų atstovas pasiemęs mėgintuvėlį visam pasauliu taip prieš nosį mojavo ir sakė, va, čia yra cheminis ginklas Irano, Irako tai yra, ir, ir už tai reikia juos bombarduoti. Paskui pasirodė, kad tai buvo apgaulė. Ir pats tas E, kuris tuo mėgintuvėliu mojavo, atsiprašė žmonių vienoj laidoj, man teko matyti, pasakė, kad jisai pats buvo suklaidintas. Tai iš kur tas perdėtas patiklumas, kad dabar mes tikim? O kaip reikėtų elgtis apskritai šitoj situacijoje? Vat vėl tas pats klausimas. Vėl galimi amžini ginšai, ar Asadas diktatorius, ar ne diktatorius, ten kas vyko ir taip toliau. Bet pradžiai mes Paskambikim Algimantui Salamakinui, Seimo nariui, socialdemokratui. O mes jam skambinam todėl, kad jo partijos kolega, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, yra pasiruošęs pradėti karo veiksmus Sirijoje. Jis, jis tiki, kad yra už ką Siriją bombarduoti ir man įdomi pozicija e, jo kolegos partinio. Bet šiaip svarstant šitą reikalą, ką reikia turėti omenyje. Karas Sirijoje vyksta jau 2,5 metų, sujungė matau mus. Labas vakaras, pons Algimatai. Labą. Ar girdit mūsų diskusiją? E, šiandieną labai mano diena ilga buvo darbas. Supratau, ne tas jums galvoju, jūs miego norite jau turbūt, ar ne? Ne, nemiego. Nenorit. Žiūrėkit, pons Algimantai, nu kaip čia yra? Ar jūs irgi norit Siriją bombarduoti, kaip ir jūsų partijos kolega Linas Linkevičius? <laughs> Na, aš nenorėčiau tikrai kažką tai komentuoti, ką sakė ministras. Aš atvirai pasakiusiu ir negirdėjau komentarą, bet mano galvai kiekvienas e, siūlymas karo ar kitos nesantakos tai mūsų konstitucijoj parašyta tai yra nusikalstama veikla bet e, tikrai negalvojau kad linas linkevičius čia kaip mūsų diplomatijos šefas kažką tai na... Nu kaip, jis visiškai pritarė jungtinių valstijų atstovo, čia kai buvo Vilniui pasitarimas, ir jis jau, jis jau žinojo, kad kas panaudoja cheminį ginklą, jis jau žinojo ir už tai, sakė, reikia nubausti. Ne, nu, supraskim vieną, kad... E, aš, žiūrėk, ką aš noriu suprast, ar, ar tai yra jūsų partijos pozicija? ne aš tikrai man dažnai tenka berdra bendrauti su partijos pirmininku visuomet dalyvauju frakcijų mes tikrai nesvarstėme tokių dalykų na diplomatijos šefui galbūt leidžiama daugiau pasakyti tuo kad e, labiau kad mes esame nato nariai bet e, na jeigu kalbant tikrai apie siriją tai aš sakyčiau kad Na, kaip ten galim nemylėti, galim e, nekęs, bet e, Rusijos diplomatijos yra pergalė. Ir jų diplomatijos šefas Lavrovas laimėjo tą e, sakysim, diskusiją ir karo nėra. Tai ačiū Dievu, kad jo nėra, juk karas, sakysim... Nu, jis laikinai atidėtas, aš manau ne aš nemanau kad jisai gali įvykti vis tiktai yra priimtos ir jungtinių tautų rezoliucijos e, jungtinės tautos e, pareiškė kad jie neįvardijo kas vis tiktai panaudojo tą cheminį ginklą bet e, mano galvai tikrai karo nebus juk e, jūs esat pamokų... perdėm patiklus Karas ne. bus dėl to, kad yra tam objektyvus prieš. Bet mes ne apie tai šnekam, aš ne apie tai su jumis. O, ekonominis e, karas. Ne, ne, ne, ne aš, aš, aš norėjau apie jūsų partijos kolegas, suprantat kaip yra. Tas pats Linas Linkevičius, čia ne per seniausiai, pasiūlė prigriepti žmonės, kurie nesutinka su oficialia pozicija valstybės ir pasiūlė, kad tokias partijas išeliminuoti iš politinio gyvenimo. Ne, nu mes jūs ir šitą... demokratinė valstybė. Nu, bet jūs girdėjot šitos jo pasakymus? na atvirai pasakius e, aš daug girdėjau tų tokių pasamprotavimų gal tai yra pataikavimas didžiosiom valstybėm e, pataikavimas jungtinėm valstijom nu yra tas momentas e, kartais mano galva reikia yra labai geras dalykas kartais patylėti ir ir nesireikšti jau taip kad čia mes labai jau čia lenkiamės jungtinėm valstijom dėl jų politikos kaip pavyzdys man visą laiką galvoje išlieka karas irake kada irgi buvo prisidengta kad neva tai irake yra cheminis ginklas paskiau kažkaip nutilo nutilo karas baigėsi ne nu tai pavelas prisipažino kad jisai reiškia buvo neteisus jis atsiprašė už šitą melą Nu, bala, atsiprašau, jau kiek tūkstančių galvų padėta. Taip, ir ne, ne tūkstančių, o šimtai tūkstančių galvų padėta. Yra ta problema, jog Rusijos karas Afganistane, kuo baigėsi, po to amerikiečių. Ne, suprantat, bet kur, man, kur mane užkabino Lino Linkevičiaus tas pasakymas apie šitos visus radikalus Europos Sąjungos priešininkus, kuriuos reikia išeliminuoti iš politinio gyvenimo, gal ir apskritai iš gyvenimo. Suprantat, prieš 30 metų, prieš 30 metų Jis lygiai taip pat šnekėjo man, būdamas tuo metu komjaunimo e, vienas iš lyderių ir re retransliuodamas čia Maskvos poziciją. Ir praeina 30 metų ir tas pats žmogus jau dabar retransliuodamas Vašingtono poziciją vėl mane e, gazdina. <laughs> Supratot, koks, koks, koks keistas gyvenimas aš mūsų diplomatijos šefą pirmą kartą pažinau prieš dvidešimt du metus dar dar prieš man kandidatuojant pirmą kadenciją į seimą na jis visuomet buvo toks aštrokas visa kita ką reiškia aštrokas ką reiškia aštrokas nu, pirmiausia jisai suprantat jis yra kaip čia pasakyt nu Jis įrankių tarnauja, tai vienoms jėgoms, tai kitoms jėgoms ir visada eina prieš, sakykime, mano suprastus Lietuvos interesus ką padarysi. <clears throat> Yra taip, aš neturiu atsakymų į šitą jūsų klausimą. Bet jis yra jūsų partijos kolega? Nu, taip, mūsų partijos kolega, bet e, aš dar kartą sakau, aš čia reiškiau savo nuomonę, ne, ne į partijos, nors partija dar kartą kartojo. Nei kartą mes nediskutavom, nei frakcijų, nei ten, sakysime, kituose ligmenyse apie, sakysim, palaikymą ar nepalaikymą invaziją į kitas valstybes ar ten jungtinis, jungtinis Amerikų valstijus. Na, mes esame NATO valstybė, reikia pripažinti, kad ten yra vienas iš punktų, kuris sako, kad bendra gynyba, bet bendros polimos sutarties ten nėra kad sakysime užpulti kitą valstybę jeigu viena pradėjo iš nato valstijų karą puldama kitos turi prisijungti tai reikia šitą įsisąmoninti suprasti be abejonės jeigu bus užpulta bent viena iš nato valstybių mes turime bendrą bendrą sutartį turime jeigu paskelbia vienai valdy nato valstybei taip tai čia viskas suprantama bet aš kalbu apie jūsų partijos kolegą ir nu nors smagu girdėt kad čia ne jūsų partijos pozicija Ne, jokių būdų ne. ne Na, tai su ta gera žinia tada ir atsisveikinkim su jumis. Dėkui Ačiū. jums. Dėkui. O dabar pakalbinkim poną Vytautą Čiapą. Labas vakaras, Vytautai. Labas vakaras. Ponas Vytautas Čiapas yra politikas, polito ištas psichologas, rašytojas, taip, ir kiek žinau dabar vėl knygą rašo, ar ne? Taip, taip, sėdžiu, kaip jau. <laughs> tai pons Vytautai, at aš užduodu praktiškai tą patį klausimą kaip Algimantui Salamakiniui. Na žiūrėkit, šiandieną mūsų valstybei labai aukštose pozicijose yra žmonės, kurie prieš 30 metų buvo tarybų valdžios ramšiai ir tokie nemenki ramšiai. Dabar praėjo šitiek metų ir tie žmonės yra vėl ramšiai jau kitų valstybių, kitos valdžios, kitų interesų ir jie mus mokina gyvent. Kaip tada mokino gyvent? Ir mes matėm, kad jie meluoja. Ir dabar tai tą patį daro. Kaip tie žmonės, kaip tie žmonės patys savo paaiškina savo statusą? Na, tikriausiai to reikėtų paklausti. Suprantam, aš, suprantam. Aš klausęs keletas tokių žmonių. Ir ką jie atsako? Na, jie sako, kad anksčiau nieko blogo nepadarėm, tik tai dirbom, norėjom gyventi ir, ir visi pasiaiškinimai yra bet tai, mm, ką jūs dabar čia kalbėjote dėl to karo Sirijai, ar dėl kitų dalykų, sakykime, pareiškimų, nu, tai jau matyt neturėtų iš diplomatijos arba vadovų lūpų, kaip sakant, netgi be jokio psichologinio pasiruošimo tokios žinios klys. Prancūzų prezidentas vienas yra pasakęs, kad Lietuva praleido gerą progą patylėti, prisimenat? Taip yra pasakęs. Teiginiais buvo. Tai labai diplomatiškai buvo pasakyta, kad yra žaidimas, kurį žaidžia didelės valstybės, labai didelės valstybės. Ir yra lyga, reiškia, kuri aukščiausia lyga, kurią neleidžiam žaidinti trečiojo lygio. Visą tai yra suprantama, Vytautai, bet mane domina šiuo atveju psichologinis aspektas va, šitų žmonių gyvenimo. Nu, aš suprantu, tu buvai, sakykim, ten kažkoks ypatingas ten komunistinis veikėjas. Nu, tai tu pabūk kuklesnis šiandien. Nu, nelysk tu į pirmas gretas. Ir, ir nederk patį save. Juk, sakykim, e, nu ta pati mūsų prezidentė. Nugi žinom, kuo jinai buvo. Dabar jinai e, kritikuoja tarybų valdžią, kurios buvo viena iš, iš ramščių pati. Tai jinai pati save neigia juokaujant galima sakyt kad tokia žmonių profesija kažką tai remt kažką tai kritikuot o jeigu taip rimtai psichologiškai prieit prie šito klausimo tai galima tiesiai sakyt kad tokių žmonių kurių lietuvoje yra kaip žinot nemažai ne tik aukščiausiuose lygiuose ne nu tai kad jų yra nemažai suprantama bet ne kiekvienas šiandieną daro įtaką valstybės ne, tai, gyvenimui ne, bet ir, ir ai ta, ta prasme bet reiškia jų kas yra Yra tam tikra matyti psichologinė, tai sakykime, asmenybės struktūra, konkrečiai. Va šitas mane labiausiai įdomi. Kuri leidžia jiems tokius dalykus daryti. O, kai, jie o kaip jie, už, jie užmiršta savo praeitį, kaip? Ne, jie neužmiršta praeities. Jie paprasčiausiai sako, kad e, jie nieko blogo nedarė. Jie paprasčiausiai aš buvau tokia vieta, man taip atlikimas lėmė, dabar štai aš atėjau. Aš atpažįstu keletą žmonių, sakykime, kurie tikrai neužima postų. Man vienas visiškai nesnai, prieš kokius porą metų. Sako, žinai, jis konkursė dalyvavo, laimėt, norėjau laimėti čia tokią vietą, bet neėjo. Sako, žinai, aš negaliu būti, nesako, kaip jūs esate, nesureaguoju tos pirmus sąjūdys, jūs ten žinot, kur esam. Sako, aš negaliu, nes aš dirbau partijos komitete, instruktorium, kuo jis ten dirbo, kažkokią aukštą postą užėmė. Bet jis neina, jis nuėjo į verslą ir gyvena savo ramiai, nesikiša tas vietas, jis atrado. Tai viskas suprantama. Tas yra suprantama labai, bet tai yra, kaip jūs dabar sakot, tokių žmonių, kurie, matyt, dėl, dėl savo kai kurių tokių charakterio bruožų, reiškia, jie negali be šito. Žinot, yra toks amerikiečių psichologas, buvo tiesiog, jis miręs yra e, <clears throat> Milgramas Stenlis, biuros jo pavardė yra tokia, jis atliko tuos, apie ką jūs dabar kalbat, tuos paklusnumo tyrimus ir e, nepasakosiu iš to, kaip jis ten atliko, ten ganėtinai sudėtinga schema buvo, sudėtingi tyrimai, bet jis ką nustatė, kad 70 procentų gyventojų, reiškia Amerikos, reiškia, ir visiškai paklusnus, paklūsta kito valiu, sako, didink elektros rovę iki kad žmogus jau purtųsi aktorius, nors jis iš tiesų ten laidai nepajungti. Ir jis duoda tą srovę. Tai yra labai toks e, išlikęs sakinys, sako, aš vidutinį dydžio Amerikos miestę surinkčiau e, visą E, Hitlerio konslagerio apsaugą. Įsivaizduojat, reiškia? Taip, dėja, taip, aš žinau šitos tas dalykus. Paklusnumas, tas e. visas, vat, šitas ir e, priežasčių jam yra labai daug. Tai yra auklėjimas ir socialiniai procesai. Jūs dabar paimkite, kad ir tą mūsų Lietuvą. Kodėl, sakykime, tas nei, nei, nei Linkevičius, nei prezidentė, nei su Kalašninkų automatu prasibuvo valdžios išrinkti. Taip, taip, taip. Ir jie, iš, Ir jie išrinko žinodami jų praeitį. Taip, bet kodėl išrinko? Taip. Tai vat, aš tai galiu ir... ir, ir, ir Na, kodėl? Ir, na, pažiūrėkite tai tokį labai paprastą dalyką. Kuom tas ilgesys dažniausiai Sovietų sąjungos pasireiškia? Tuo, kad visi buvo lygus. A, jūs tai yra... manot, kad čia nostalgija dar nu ne ne nostalgija toli gražu nes daugelis nu nurašo nostalgiją visą bet labai paprastas dalykas vat miestelis visi namai vienodi tokie ganėtinai tvarkingi e, vienodo lygio nelabai ten jau e, kokiai... Ne, suprantai, pons Vytautai, jūs norit pasakyti, kad šiuo atveju ta praeitis net padeda? jiems, kad išrinktiems būti. Be abejo, be abejo. Ir štai va šalia tų namų, kur staigi pasistato, na, namą normalus pasistato pilis. Ir štai tada ir atsiranda, reiškia, tas namas, kuris buvo normalus, tampa lūšna. Ir aš dabar galvoju, a, kiek dabar tų namų prisistatė ir pažiūrėkit, kiek yra tų piktų. Faktiškai toks išrinkimas tai. šitų visų. Nu tai, bet, bet juk šitie... Žinome, kiek buvo. Ne, tai, tai pons Vytautai, žiūrėkit, aš, reakcija. aš suprasčiau, jeigu tie žmonės deklaruotų kažkokią tai irgi pagarbą anai santvarkai, bet jiegi jie dergia visokiojopai. Ana santvarka? Taip. Ne, jie dažniausiai tyli. A jeigu jūs kalbate apie didžiuosius mūsų... Da, apie didžiuosius, tai... aš apie didžiuosius kalbu, aišku. Tai tiesiogiai, pažiūrėkit, niekas atvirai nesako. Suko, kaip sakant, kaip rusai sako, e, vakrūk da okolą aplink. Niekas gene nesako, kad ji buvo kokia gera. Aš, pavyzdžiui, būdamas tos santvarkos prieš, aš, aš nesakau, kad ji buvo absoliut, absoliutus, sakykime, blogi. Gal čia buvo, dabar mes ne... Iš reikia mokytis. Ne apie tai, tai mes šnekėkime, mes čia nukrypsim į tos santvarkos analizę, čia ne, ne tos laidos tema. Mane domina psichologinė būsena žmonių, kurie va šitaip kaitalioja savo pažiūras ir visą laiką moko va tokį kaip aš – Kaip reikia gyventi? Pažiūras jie keitelioja, bet jie savo elgesį tai nekeitelioja. Pažiūrėk, kad yra išmokta socialinė leksena. Jie ten buvo išmokyti šitaip elgtis, agituoti, daryti viską, ką sako, stipresnis, aukštesnis, įtakingesnis. Jie lygiai tą patį daro ir dabar. Tai kitaip sakant, jeigu aš pasakysiu, kad jų dominuojanti savybė yra servilizmas. Be abejo, šimto procentų sutikčiau su tuo. Ir tas servilizmas juos vat, ir veda per gyvenimą ir padeda jiems iš, iš, iškilti į viršų. Taip, ir jie visą laiką plaukia paviršių. Tada dar, dar, kaip sakant, paspirdami kitus, kitus žemynas. Aš kalbu čia apskritai ne apie konkrečius asmenys. Taip, taip, taip. Aš to kodėl žinau. Nu, kaip jūs galite vertinti, sakykim, žmonės? Aš žinau vieną parapiją, kur uh, E, parapijos pirmininkas yra buvęs etatinis partijos sekretorius. nu, yra tokių pavyzdžių. Tai. Bet tai gerai, tai parapijonis, tai, nu, tai žino, kas buvo, da, da. kaip buvo. Bet, bet, bet, tai, Nes, suprantat, gyvenime visko yra ir viską galima suprasti. Man tik, aš, aš nesuprantu vieno, ką tie žmonės patys su savim vakare kalba. Na, žinot, jie jaučiasi labai gerai. Gerai jaučiasi, sakot. Taip, be, be, be abejo gerai. Aš esu kalbėjęs, nes jie nejaučia jokios kalties. E, jie paprasčiausiai mano, kad jie atlieka savo pareigą. Ten buvo taip. Dabar taip. Nieko nepadariau, dabar šitaip yra. Aš kaip tarnas tarnauju šeimininkų. Taip, tai... Mes jau įklimpam į tokį dalyką, kur reikia kalbėti apie moralę, kur žinot, kuri nėra psichologijos e, tyrinėjimo labai tokia e, rytis, bet labiau filosofai čia galėtų pakalbėti. Bet čia tai yra, kad mes dažniausiai dabar savo veiksmus mes bandom psichologiškai paaiškinti, e, sociologiniais tyrimais remiamės, visokius kitokius konstruktus kūrėme, bet visiškai užmiršom tą dalyką, kurį vadinasi moralė arba sąžinė. Supratau. Yra toks, žinot, gerai, iš psichologijos yra tokie savokas sociopatai, kurie jaučiasi gerai padarė didžiulę keulystę, taip sakant, išdavė, nuskriaudė, pavogė, primušė, išniekinė žmogų ir jaučia visišką sąžinės greužatį. Aš nesakau, kad valdžioje esantys žmonės arba prie valdžios yra sociopatai, bet va šitas sociopatija labiausiai ir charakterizuoja, labiausiai geriausiai iliustruoja, aiškiai, kaip galima daryti keulystis, kaip galima turėti keulės, kaip sako, ir visiškai jaustis jaustis gerai. Ir žiūrėti žydromis akimis nekaltomis. Taip, žiūrėti, kad aš e, nieko, nieko nepadariau, aš liktai ir nesuprantu, nesuprantu, ko jūs čia norite, ašgi geras žmogus e. esu. Ir čia tada baigiant po, pokalbį, pons Vydaudai, čia turbūt yra ne lietuvių brožas, čia yra žmogaus brožas apskritai. Be abejo, visur, pažiūrėk, ir Prancūzija po karo tokių reikalų turėjo, nekalba apie vokiečių. Tai yra tiesiog šio pasaulio žmogaus brožas toks. Ir labai labai negeras, reikia pasakyti. Brožas jis yra užkirčiantis ir dėl to iš esmės mes galbūt taip ir negražiai gyvenam, nesakau, kad negerai, bet, bet negražiai gyvenam. Na ką, šita Ma, tokia nelabai entuziastinga gaida, gal baigim su jumis pokalbį, nes laikas mus gena jau. Vis. Reikės mėgoti. Reikės mėgoti. Gerai, dėkui, pons Vidotai, dėkui. Ačiū, iki. O vis tik aš dar trumpai apie tą Siriją užbaigsiu. Štai ponas Linas rašo mum komentarą, ar ne dėl to, kad Anglijos parlamentas nepritarė kariniams veiksmams prieš Siriją, JAF atsisakė bombardavimo. Na, taip, pons Linai. Ypatingai tai visuomeninė nuomonė netikėtai beje e, pačiose jungtinėse valstijose pasipriešino šitiem veiksmams. Kongresmenai buvo užpilti protesto laiškais. Ir, ir jie neišdryso, neišdryso, taip kad vis tik visuomenė turi šiokią tokią įtaką politikams. Ir va šiuo atveju jinai buvo pademonstruota, kadangi visa Europa pasipriešino. Pačiose jungtinėse valstijose netikėtai patiems politikams visuomenė pasipriešino. Gal ir kitos priežastys buvo, kurių mes dar nežinom. Šitas procesas sustojo. Aš beje manau, kad laikinai. Manau, kad laikinai. E, kalbant apie Siriją, dar ponas Albinas parašė komentarą. Jis primena projektą Kamelot, kitaip vadinama anglosaksų misija – ir galima sąsąją su artimųjų rytų įvykiais. Na, čia vėl, suprantat, aišku, aš žinau tą projektą Kamelotas, bet vėl, kur čia galima tikėti, kur negalima tikėti. Yra labai sunku susigaudyti. Bet vat, kaip ir skalūnų atveju, ką žinau vieną visiškai aiškiai, kaip ten aš žinau, kad tas būdas yra brangus, tai pažinau, kad anglosaksai prieš keliasdešimt metų, prieš šimtą metų kontroliavo visus artimuosius rytus, jie pasitraukdami nubraižė dabartinių valstybių sienas, jie kaip kuriuose valstybėse užprogramavo ateities konfliktus, kaip pavyzdžiui tarp Indijos ir Pakistano dėl Kašmyro, nes jie braižė sienas pasitraukdami iš tų valstybių. Mes taip pat žinom ir iš jų, iš pačių anglosaksų knygų – kad jie sukūrė įvairiausius e, islamo judėjimus. Ne vieno iš jų, ypatingai tų radikalių, pradininkais buvo Anglijos spets tarnybos. Šitą mes žinom. Ir mes žinom dar kitą dalyką, kad jų interesas artimuosiuose rytuose, kai buvo, taip ir išlieka. Ir vat užtat iš tos pozicijos aš ir žiūriu į įvykius. Ir dabar pabaigai apie Siriją. Trumpai. Iškai vyksta 2,5 metų karas – Cheminis ginklas ten jau buvo panaudotas ne kartą ir nekilo jokių aistrų. O kodėl kilo aistros po to, kai jis buvo panaudotas rūpiučio 21 dieną? Na ir žiūrėkim, kam buvo naudinga panaudoti šitą ginklą? Oficiali valdžia žinojo, kad tik laukiamas va toks jos žingsnis ir kad jinai bus apkaltinta ir e, galimai bombarduojama. Iš kitos pusės, prieš tą rūpiučio 21 dieną į Siriją turėjo atvykti kaip tik jungtinių tautų pasiuntiniai tyrinėti dujų panaudojimą ankstesnį. Tai dabar, kada jungtinės valstijos ir Linas Linkevičius kartu su jais sako, kad cheminį ginklą panaudoja Asadas, tai aš savo kelių klausimą, tai jisai turi būti visiškas avinas. Jis turi būti visiškai nušokęs nuo proto, kad tokiomis aplinkybėmis – kada atvyksta jungtinių tautų atstovai tirt cheminio ginklo panaudojimą, jis dar specialiai jį panaudot. Supratat, man siūlo vat, būti vat, tokiu naiviu perdėtai patikliu ir tikėt vat, šitokią logiką. Bet yra ir kita logika, kad sukilėliai pralaimi karą. Teisingiau, jie net nesukilėliai, tai yra samdiniai. Ir jie pralaimi karą ir jau kuris laikas jie šaukė vakarams gelbėkit, mes E, būsim sudoroti. Ir jiems reikėjo kažkaip išprovokuot, kad vakarai įsikištų tiesiogiai į šitą konfliktą. Tai šita logika, man atrodo, žymiai nu, labiau įtikinama. Ir vėl mes grįžtam prie klausimo, kodėl staiga mūsų valstybės vadovė ir užsienio reikalų ministrus tokie patiklus jungtinių valstijų atžvilgių ir šitai logikai, kuri visiškai, nu, nežinau, ko remiasi ir nemato kitos pusės. Ir pabaigai, apskritai, kas vyksta Sirijoje ir kodėl tai yra svarbu Lietuvai. Kiekvieną valstybę galima destabilizuoti, jeigu turi pinigų, politinę valią ir turi žiniasklaidą savo rankose, pasaulinio masto žiniasklaidą, aš turiu menį. Kodėl kiekvieną valstybę galima distipti? Todėl, kad kiekvienoje valstybėje yra socialinė įtampa, yra kokia nors ten tautinė įtampa, teritorinė ir kokia tik jūs nori dar. Kiekvienoje valstybėje yra nepatenkintų žmonių kažkoks tai kiekis. Jeigu jį pastimuliuosi pinigais, O po to ir ginklais tu visada gali gauti konfliktą. Ir tokių konfliktų jau mes turim. Jugoslavijoje, Afganistane, Irake, Maly, Libijoje, Egipte, kiek tik jūs norit. Bet lygiai tas pats tai galioja ir Lietuvai. Ir tarp kitko, skaitydamas jūsų vat, Facebook'o puslapius, <laughs> aš puikiai įsivaizduoju, kai būtų galima ir jūsų šitą energiją panaudot ir destabilizuot padėtį Lietuvoje. Taip kad atidžiai žiūrėkim į tai, kas vyksta pasaulyje. Atidžiai žiūrėkim ir visada stenkimės, na, nepasiduot nei perdėtam patiklumui, nei tokiam įtarumui, o žiūrėt atvirom akim į tai, kas vyksta. Hello, darkness, my old friend. 33212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Oi, vėlus metas, bet, na, užsibrėžiam, tai tęsiam toliau. Dabar dalis apie psichologiją. Aš štai papasakosiu, ką mes išdarinėjom, būdami paaugliai. Aš kažkur perskaičiau apie įvairiausius psichologinius bandymus ir nutariau su draugais pabandyti gyvenime, kaip tas atrodo. Kaip tas, pavyzdžiui, pra, atrodytų praktiškai. Mes ateidavom kur nors į viešą vietą, susirasdavom kokį nors šulinį, Ir visi susitarę žiūrėdavom į tą šulinį, rodydavom pirštais ir laukiam, kol susibur žmonės aplinkui. Ir jie susiburdavo. Ten nieko nėra, aišku, tam šulinį. Mes paskui atsitraukdavom ir jau iš šono žiūrėdavom, kaip jie visi ten stengiasi kažką pamatyti, ko ten nėra. Arba panašiai darydom, rodydami kur nors aukštai. Irgi visi sustojom keliese, rodom, o ten kažką šnauždamės. Irgi žmonės toj susibūrė ir bando ten kažką pamatyt, o mes stovim nuo šaly ir juokėmės iš viso šitą. O dabar mes pakalbinkim e, Eglę Mirončikinę. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Eglė, jūs girdėjot mano vaikystės, taip, girdėjau, vaikystės taip. išmonės. Tai žiūrėkit, aš jau vėlesniam amžiui skaičiau, kad iš tikrųjų tokie bandymai buvo daromi, kad jeigu keli žmonės susitarė, sako, kad juoda yra balta, tai tas vienas, kuris nežino, kad jie nu susitarė, anksčiau ar vėliau taip pat pradeda e, matyti ne juodą, o baltą. Nu, matyti gal ir nepradeda, bet e, pradeda kartoti tą patį, ką sako visi. Tai čia yra dėsnis toks tarp žmonių čia yra dėsnis jis patvirtintas daugybe eksperimentų tai ir ir e, juod e, statomi juod juodi balti daiktai prieš žmones irgi šeši pasako kad tai yra e, pradedant vaikučiais visų pirma daug eksperimentų atlikta su vaikais tai va žiūrėdami į vaikus mes galima atskleisti tą žmogaus esmę prigimtinę va o yra tokių kurie atsilaiko e, yra Yra kas atsilaiko. Būna. Bet tai jau, jeigu kalbėsim, e, e nuo ko tai priklauso, tai tai priklauso nuo ir nuo žmogaus tipo, kažkiek nuo prigimtų savybių. Sakykime, dešinės pus, e, žmonės, kuriuose dominuoja tas dešinysis pusrutulis toks, vaizdinis, masinis, neloginis, irgi jie labiau linkia pasiduoti tokiai įtaigai. Nu, taip pat turi įtakos šeima. Mes įsivaizduokime tokią šeimą, kurioje uh, tėvai visada diskutuoja, polemizuoja, ginčiasi, įvairiais klausimais yra skirtinga nuomonė. Supratau. Taip kaip pas mūsų Raimondu dėl skalūnų dujų va čia. Taip, sakykim. Tai kokį vaikas nesuformuoja tokio aiškaus pasaulio vaizdo. Taip, jis visada jame yra abejonė. Jis variantus mato taip bet jeigu tėvas yra šeimos galva kuris pasakė reikia daryt mama sako mhm. tėtis viską žino darykim taip kaip pasakė tėtis jis supranta autoritetas pasakė reiškia jis teisus O kiek procentų atsilaiko, ar yra daryti tokie bent, kiek procentų žmonių atsilaiko, vat, sakykime, ir, ir vis tiek sako, kad čia yra juoda, nors kiti sako, kad balta, o jis mato, kad juoda ir sako, kad juoda. Nu, jeigu dėl juoda ir balta, tai ten... Nu, aš čia tik kaip pavyzdį. Taip, jeigu yra sudėtingesni dalykai, e, sakykime, yra kažkoks e, du paž... veidai, kurie yra nelabai panašus. Ir dauguma pasakys, kad jie panašus, tai, sakykime, labai didelė tikimybė, kad didesnė dalis e, pasakys, kad taip, jie iš tiesų panašus. Šiaip jau atsilaiko, va, tokie yra pakankamai pastovus procentas žmonių, kurie vat nepasiduoda tokiam, sakykime, bandos instinktui. Tai nu, tai kiek jų maždaug tai yra? yra? Yra maždaug 5 procentų. 5 procentų. Iki 10. Iki 10. Nedaugiau, taip. Nedaugiau. Mhm. Tai kitaip sakant, ir visi visuomeniniai procesai, kurie vyksta ir Lietuvoje šiuo atveju, ir pasaulyje, yra įtakojami va šito žmonių savybės, juk, juk savai mes suprantam, ar ne? Taip, taip, žinoma, kad... Ir jeigu e, pasaulio žiniasklaidas, tai jinai veikia, vat, kaip tie susitarę asmenys, tai dauguma žmonių ir seka paskui. Nu, nu, be abejonės, aš manau, kad e, įtikinti didumą e, tokiais visiškai absurdiškais dalykais e, nėra taip sunku. Nėra taip sunku. O žiūrėkit, nėra... da, gerai, o dabar toliau eikim šiek tiek. Vat mhm. yra pilna atvejų, kada žmonės parduoda savo butus, namus ir visą savo turtą ir pinigus atiduoda į sektą kokią nors. Kas čia per mechanizmas veikia? Ir vienas, ir viena ta sekta gali lengvai patraukti tokiam žingsniui, nu, o kita, tu, tu, kitas juoksis iš tokio dalykų. Kur nu, čia yra skirtumas tarp žmonių? Sektos e, labai moka manipuliuoti. Ne, tai kad jos moka, bet pačiuose žmonėse, kodėl vieni pasiduoda tai manipuliacijai, o kita ne. Vat mane nu. sekmadienį bandė mormonai Gedimino prospekte verbuoti. Nu, dar kol kas neįstojau bet mačiau žmonės, kurie jau susidomėjo, paėmė knygutę, sakys blizga. Na tai, kaip minėjau, tai priklauso nuo asmenybinių savybių, nuo, nuo, nuo auklėjimo, nuo lyties. E, moteris yra labiau linkusios įtaigai e, pasiduoti. Taip pat vaikai yra lengvai paveikiami. Taip priklauso nuo informacijos pobūdžio, kokią informaciją, nes ne bet kokią informaciją mes priimam. Tai vad žmogus, kuris Mm, e, pavyzdžiui, ieško bendruomenės, ieško supratimo, nori būti bendruomenės nariu, e, nori būti mylimas, tokios aplinkos jis neturi. Tai va šitokie sektos, nu, patenkina jo šitą poreikį, bet jis už tai brangiai užmoka. Pratau. O čia nėra kažkokio hipnozės elemento tame visame procese? A, čia daugiau yra vat paprasta taisyklė, kad žmogus linkęs patikėti tuo, ko jis nori patikėti. Ko jis nori patikėti. Žiūrėkit, o visus galima užgipnotizuoti, ar ne? Ne visus. Ne visus. Yra žmonės e, labai lengvai paveikiami, užhipnotizuojami, yra žmonės neužhipnotizuojami. Nuo ko priklauso tai? Ir vėl koks procentas tų, kurių negalima užhipnotizuoti? Nu, maždaug, aišku, maždaug. Nu, maždaug irgi, matyt, tai tu kalba apie kelis procentus kelis. vienų ir kitų ir matyt, įsipa, įsip, tai turėtų įsipaišyti į tokią gražią sinusoidę, kaip ir paprastai, nedidelis kiekis žmonių, kurių, kurios galima, labai lengvai ir žmonės, kurios visiškai negalima, o dauguma yra Nu, ja, ir mažiau... dar sėki, ponia Eglė, pabrėžkim, kad čia ne apie lietuvius kalba, čia kalba yra apie žmogų yra apskritai. apskritai. Čia apskritai. Taip, taip, čia nėra lietuvių kažkokio tik tai ne. savybės. Taip. Dabar žiūrėkit, jūs turbūt esat girdėjus tokį visuomenės skirstimą į avis, šunis, vilkus ir piemenis. Mhm, uh -huh, taip. Jūs sutinkat su tokiu skirstimu? Na, nu, daug tai maž. Nu, žmonės skiriasi, taip. Labai skiriasi. Bet ten yra, dar yra toks, šitame teiginyje yra ir antra dalis to teiginio, kad avių yra dauguma. Nu, ir didelė dauguma. Vieni sako 70 procentų, kiti 80 procentų. Nu, va, nu, mes apie tai ir kalbėjom, kad taip, taip, iš esmės, reiškia, taip. didesnė dalis žmonių yra linkę gyventi ekonominiu režimu, jie per daug užsijėmę, jie yra pavargę, jie turi savo rūpeščių. Tokiems žmonėms geriau turėti autoritetą, lyderį, kuriuo galima pasitikėti, kuris viską pagalvos, kuris viską apsvarstys, išnagrinės ir duos jau paruoštą sprendimą. Tai va. Tai kitaip sakant, dauguma žmonių yra lengvai manipuliuojami. E, taip. Dauguma o ar žmonių... priklauso tai nuo išsilavinimo, nuo turtinės padėties? Nu, kažkiek priklauso. Bet va, nu, ponia Rasa Lišauškinė sakė, kad kaip tik, kuo labiau išsilavinė, tuo lengviau jais manipuliuoti. E, kuo labiau išsilavinė, tuo lengviau? Taip. Nu, sutikčiau aš su jos nuomonė. Jūs irgi sutiktumėte? Tai? Sutikčiau todėl, kad, matyt, žmogus mažiau įsilavinęs, jisai linkęs daugiau pasitikėti savo blaivių protų. Taip, bet gaunasi paradoksas, ko žmogus, <laughs> reiškia, atrodytų nu, protingesnių jį nepavadinsi, bet... Ne, aš jums pasakysiu klasikinį eksperimentą, kurį mes atlikdavom, e, nežinau, kelintam kursė, studijuodami Na. psichologiją. Tai būdavo užduotis. Ir būdavo paprasta užduotis matematinė. Ten musės krenta iš taško A į tašką B, greitis toks. Žodžiu, šiaip vien tik logiškai mąstant, tą uždavinį galima įspręsti per, nu, dvi minutės žinant tas pagrindinės formulės. Ta. Tuo tarpu mes su tuo uždaviniu ir aš pati ėjau pas matematikus, gaudžiau jos koridoriuose ir duodavau jiems tą užduotį. Tai tai, ką paprastas, nu, eilinis žmogus žinodamas dvi formulės įsprendžia per dvi minutės, matematikai penkto <laughs> kurso sprendė 20-30 minučių. Čia gal panašiai kaip yra su absoliučia klausa. Sako, reiškia, absoliučia klausą turinti žmogus niekada nenuderins gitaros. Nu va. Nes jis ant tiek gerai girdi, kad jam visada nebėra kažkas, suprantat? Ir, ir, dar, su, ir dar suprantat įdomiausia, kad e, logiškai mastant, tu pri, gauni tikslų sprendimą, o matematikai įsprendė to užnai gaudavo apytiks daugybę A, formalių, ten aišku, funkcijų aišku. panaudoja. Tokis jų sprendimas būdavo puslapio dydžio ir būdavo apytiksliai lygų tiek ir tiek. Jo, žiūrėkit, bet iš to, ką mes su jumis šnekėjom, na, peršasi išvada, kad yra ir kita taisyklė yra uh mhm. -huh. galiojanti. Tai, kad va tie 50 procentų kryptingai veikdami, likusius 90 nuves ten, kur jiems reikia. Taip. Iš to, ką jūs pasakėte, tokia išvada seka. Manau, kad ir dešimties nereikia. Ir dešimties nereikia, taip. Man rodo, ir penkių nereikia. Kur kas mažesnė žmonių grupė gali paveikti didelę grupę, jeigu Jeigu jie susitelkia, mhm. jeigu jie bendraminčiai, jeigu jie turi kažkokius kanalus savo, savo mintims kleisti. Supratau, bet čia yra kaip ir vietos pesimizmui ir optimizmui taip pat. Nes taip. vat sakykime, kad ir mes šitos laidos rėmose, kurdami tą bendrą prasmių lauką, mhm. mes irgi jeigu kryptingai veiksim, turėsim vienodą supratimą apie kažkokius dalykus, tai mes irgi tampam tuo įtakojančiu faktorium, ar ne? Taip. Tai vadinasi, jau vien dėl to verta mums čia sėdėti iki išnaktų. <sighs> Ar ne taip? Nu, manau, kad verta. Manau, kad verta. <laughs> Gerai, su ta optimistinė gaida ir baigim pokalbį su jumis. Dėkui. Ponas 2333 212 Vilniuje. Na ir paskutinė dalis šio vakaro pokalbio. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Ir kalbamės apie didingą paminklą tiek patiklumui, tiek įtarumui, tai yra rugsėjo 11 įvykiai, Pentagonas, tie didieji dangoražiai ir štai nuo ko aš norėčiau pradėti. Savo metu e, Giulieto Kiezo, italų žurnalistas ir eurodeputatas, kartu su Terry Meisenu, prancūzų, kuris parašė knygą apie rugsėjo 11, jie pastatė filmą. Ir štai po šitos filmos peržiūros vienam televizijos kanale – Štai kaip sureagavo du žmonės į tai, kas ten buvo parodyta. Vienas iš jų sako, man yra labai sunku patikėti, kad tai padarė va tie barzdoti arabai. Bet patikėti, kad tai padarė, dar, ta prasme, oficiali valdžia, aš iš viso negaliu. Tai yra už mano suvokimo ribos. Moteris pasakė, tai buvo ne šiaip savo žmonės, tai buvo tos visuomenės elito atstovai. Moteris pasakė tokią frazę. Nes ten buvo įrodinėjama ir ginčiai, ar, ar taip, ar kitaip. Ir moteris sako, jeigu tie, kurie sako, kad oficiali versija yra neteisinga ir jie yra teisūs, tada nėra vardanko gyventi šitoje žemėje. Vat kodėl aš tą sakau? Todėl, kad vat jie šito pasakymu parodo, kad jų patiklumas yra beribis. Jų patiklumas yra beribis ir jie net neleidžia savo pasvarstyti, kad gali būti ir kitaip. O iš kitos pusės, aišku, šitas įvykis, kodėl aš skau didingas paminklas tiek patiklumai, tiek įtarumai. Nes ir įtarimų, ir įvairiausių versijų yra prikurta galybės. O iš kitos pusės mums siūlo patikėti tokiais dalykais. Nu, vat vėlgi, aš žiūriu ir mano akis, kaip ten Man visi sako, kad čia juoda, nu aš matau, kad čia balta. Bet visa pasaulinė spauda, vyriausybės, vat kaip tie susitarę asmenys sako, čia balta. Nu, aš žiūriu, žiūriu, nu nematau aš čia balto, čia aš matau juodą, suprantat? Ir dabar pakalbėkim su žmogum, kuris yra patyręs tose dalykuose. Audriau, labas vakaras. Labas vakaras. Nemėgi dar. Mes kalbam su Audrium Butkevičium. Jis yra visokių mokslų baigęs ir ko tik jis gyvenime nedaręs. Žiūrėk, Audriau, jeigu aš paklausiu tavęs taip, ar versija, kad tai padarė vyrai su barzdom ir halatais, yra tau artimesnė, ar kad vyrai su kostiumais ir kaklaraišiais? Na, e, reikalas e, iš tikrųjų inteligentiškas. Kaip supranti, e, papasakoti taip kad patikėtų milijonai, jog e, iš degančio liepsnojančio lėktuvo iškritęs e, vieno iš teroristų <laughs> pasas buvo surastas grįvėsiuose <laughs> ir tapo pagrindiniu įrodymu. Reiškia, e, šitoje visoje byloje gali tik tai vyrai inteligentiški. <laughs> Su kostiumas ir kaklaraišiu. Turėti tokį subtilų humoro jausmą ir taip gebėti pasityčioti iš, reiškia, sveiko proto ir sakykim, e, visuomenės patiklumo gali tik tai žmogus, kuris puikiai suvokia, ką daro. Audriu, bet tu esi ir, ir, ir, ir tap sakant, ir per savo gyvenimą, ir psichiatrų buvęs, ir psichologų, ko tik tu nesi buvęs. Kaip tu galvoji, kodėl žmonės tiki tokiais dalykais? Kur čia šuva pakastas? E, norint netikėti, reikia labai daug jėgų palaikyti tam na, savajam pasaulio vaizdui. Tuo labiau, kad Mes visi tau sako, sako, tu matai balto, tau visi sako, kad juoda. Mes aplamai nesam e, sukurti netikėti. Klausimas, kuo mes tikim? Aš praktiškai cituoju Eriką Fromą. Na, eh. mes galim tikėti arba dievų, arba pinigais, arba e, valdžia. Mes tiesiog e, e, esam taip jau pagaminti, tokios programos veikia mumise. Bet e, apart to mes dar turim galimybę na rinktis patys bet tam reikia labai daug jėgos tam reikia laiko tam reikia stebėt aplinką jeigu ne yra kur kas paprasčiau priimt va tau numetamą vaizdelį ir jis tau atsako į visus klausimus jis tau sukuria tam tikrą vidinę ramybę o kodėl žmonės na. sakykim vieni yra religingi o kiti ne na, e, atsakymas yra lygiai tas pats e, tai yra e, savo atsakomybės atidavimo klausimas kur kas prasčiau paprasčiau yra pasakyt kad e, viešpats dievas yra atsakingas už viską be jo valios nė plaukas nuo nuo galvos nenukrinta na ir tokiu atveju e, atsakomybė yra deleguojama viešpačiui dievui taip kaip ją tas pats žmogus deleguoja ir ciesoriui, tai yra antram po Dievo, tai yra Dievo paskirtam vietininkui. Nu, taip mes dasiritom iki pirmo partijos sekretoriaus, kuris vadovauja Alberiškai. Iškia, nu, ir, o nėra tame, o tame nėra kažkokių biologinių procesų, cheminių procesų? Na, be abejo, už viso to stovi bandos instinktai. Ne, ne bandos, aš turiu e, kiek konkrečiai. Apie... Kodėl vienas to, žmogus ne, jaučia pasitenkinimą religiją, o kitas jam jokingi tada? Daug atsakyti. Na, aš visų pirma manau, kad e, veikia tie patys dėsniai, kurie veikia bet kurioje primatų bandoj. Tai yra orientacija į vadą ir e, yra tiesiog išsiugdyta situacija kad kai vadui yra paklūstama tai pats paklusnumo aktas yra susitikę susijęs su tam tikru ramybės pojūčiu galų gale yra susijęs su tam tikru mediatorių išsiskyrimu ne mediatorių sme galvos smegų smegenyse na e, klausia ar e, yra duomenų rodančių kad žmonės skiriasi jeigu yra e, na tyrinėjama procesai vykstantys jų smegenyse taip Na, be, be abejo. Ir kokie? Abejo. Yra, tiesa, yra žmonės, kurie e, e, turi, sakykime, stiprų religinį jausmą. Jie turi tam tikras zonas smegenyse, kurios, reiškia, jiems maldos metu arba meditacijos metu aktyvuojasi žymiai stipriau negu pas to žmonės, kurie neturi religinio jausmo. Šitų žmonių zonų aktyvavimas yra vėl susijęs su tam tikrų neuromediatorių skirimus, tam tarp ir su endorfinų išsiskirimu žmogus pasijunta na, žymiai geriau pakilėtas, ramesnis. Yra taip pat duomenys rodantis, kad e, e, tokią papildomą, sakykime, galimybę galima išugdyti ilgai medituojant. Mūsų smegenys, smegenys nėra stabilios, jos e, e, vystosi, vystosi neuroniniai tinklai smegenyse. Ir šių tinklų atsiradimas jis taip pat susijęs su mūsų veikla, kurią mes, mes užsiimame pavyzdžiui judesys netgi mūsų mintyse pakartotas keliasdešimt kartų jisai jau nutiesia tam tikrus kelius tarp neuronų mūsų smegenyse ir paskui tokį judesį realybėje žymiai lengviau atlikti lygiai tas pats yra su pačiu tikėjimo fenomenu nuolatinė malda nuolatinis pasinerimas į meditaciją jisai gali išugdyti štai taip veikiančią zoną ir žmogus visada turi kur pasislėpti Ir tam tikrą tai malonum, šventas, malonumo zoną gaunasi, tam tikrą. Nu, be abejo, net, netgi šventas, nu, reiškia, Povilas yra kalbėjęs apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turim slaptą į kambarį savyje, į kurį galime nueiti. Ir e, pirmieji krikščionys, jie medituodami ir melzdamiesi, jie buvo sukūrę daugybę labai įdomių technikų, kaip ir kalbėjimo balsais technika, reiškia, krikšto metu E, tam tikro nu, labai e, didelę emociją. Mes čia labai toli įteigiami dalykai. Taip kad e, tikėjimas žmogui yra duotas tam, kad žmogus galėtų pakelti labai sudėtingas gyvenimo situacijas. Suprantam. O grįžtant vis tiek prie žemiškesnių dalykų, ar lengviau žmogus patikės didelę apgaulę ar mažesnę? Nu, Gebelsas yra atsakęs šį klausimą. Jeigu jau meluoti, tai kaip reikiant ir, ir pakartoti mažiausia penkis kartus. Be abejo, ir turiu, aš taip pat savo atsakau, nes kiekvienas žmogus kažkiek meluoja. Ir kiekvienas e. meluoja, meluoja nedaug, ir kai kas meluoja stambis, galvoja, nu tiek tai meluoti negali. Tai ir galvoja, kad... Daug, daug įdomių tyrimų psichologijai apie saviapgaulės ir aplamai e, visų apgaulių, kurias žmogus prisijima savo naudą, ar ne? Mes e, netikim dalykais, kurie mums yra nenaudingi. Supratau. O kur nauda tikėt, sakyt, kur nauda tikėt, kad e, šitą rugsėjo 11 padarė vyrai su barzdom ir halatais? Todėl, kad taip yra ramiau galvot. Ramiau. Pabandyk dabar, pabandyk dabar įsivaizduot, kad vyrai su kaklaraišiais tą padarė ir dar, reiškia, vyrai su kaklaraišiais Lietuvoje prisidėjo taip pat prie šito skleisdami vieną ar kitą propagandą. Na tada, tada tu paprasčiausiai... Gyvenimas darosi nebežinai, baisus. Nebežinai, kaip elgtis. Taip, taip. Tiesiog tu turi priimti kažkokį sprendimą, tu turi kažką daryti. Jeigu tu patikis taiga va tokių dalykų, o daryti taigi nesinori, netgi išeiti į gatves nesinori, net, net parašėlį internetinėje anketoje, reiškia, padėti nesinori. O to labiau parašo, parašo referendumai irgi ne visi deda. Na, apie tai ir šneka, kad patikėjimas, jog egzistuoja alternatyva valdžios peršamam melui, jis žmogų verčia kažką tai daryti. Žmogus jaučia psichologinį diskomfortą, gyvendamas e, tokioje ne, jam nepatogioje, e, e, reiškia, pasaulio schemoje. Taigi lengviau yra priimti tą, apie kurią kalba, e, jog ji yra gera. O, jūs šiandien diskutavote apie skaldūnų, skalūnų dujas. Jeigu patikėti, jog skalūnų dujos užterš mūsų požeminius vandenis ir mes nebeturėsim netgi to, ko galim dabar, reiškia, didžiuotis kaip didžiausių resursų savo, aš turiu omeny gerą gėlą vandenį, taip, taip, taip. tai tokia atveju reikia imštankėtus ir eiti gatves. Na, e, e, Bet tai yra nepatogu. Tai nepatogu. Reiškia, gali, kad tu būsi... Žymiai maloniau galvoti apie energetinį nepriklausomybę, žymiai patogiau yra mm, galvot, kad kažkas žino geriau. Taip, taip. Žinai, tą seną kaimišką įsiaiškimą, kaip Anas sakė. Taip. Reiškia, yra orientuojamas į kažką tai tokio, kas žino geriau, reiškia, iš karto jam priskiriant e, tam tikro išmintingesnio, patingesnio rolę ir vaidmenį. Bet sakau, čia pagrindinis dalykas. Tik tai patikėk, kad tu esi pats atsakingas ir tada tu būsi priverstas veikti, o veikti tu būsi priverstas rizikuoti. Pameni, kai 88 89 e, mums reikėjo išvedinėti žmonės į gatves. Pamenu, pamenu. Kiek reikėjo įdėti pastangų, kad jie patikėtų, jog Tarybų sąjunga griūva ir kad jie yra patys atsakingi už tai, kad atsirastų nepriklausomybė. O, tai jau, jau ne man, tu, ne man tu primink, kiek aš atkentėjau už savo kalbą suvažiavime, kur aš drįsau suabejot sąjungos ateitim. Na, todėl, todėl tai <laughs> labai, labai paprastas dalykas. Visi e, žmonės, kurie e, e, turi tą nelaimę būti nepatikliais, e, tam tikrų lūžių momentais, jie gali užimti e, vertingas e, sakykim pozicijose gali e, tapti lyderiais o tokiais ramiais periodais jie dažniausiai būna išmetami iš barščių ir e, tampa tiesiog e, visuomenės trikdytojais. Nu, berniukai dalyvavę komjaunimo ir pionierių spaliukų <laughs> veikloje, jie ir toliau smagiai... Tampa skautais. Savo, įpras, savo įprastoje zonoje. Taip. Gerai. Gerai, Audriu. Dėkui, vėlus metas. Eikime į pabaigą. Mėgokit ramiai. Ja, dėkui, dėkui. E, baigiant šitą dalį apie rugsėjo 11, vėlgi, at patys pasvarstykite ir atsakykite patys savo klausimą. Ar labiau logiška versija yra, kad tai padarė vyrai su barzdomis ir halatais gyvenantis kažkokiuose uolose, ar vis tik vyrai su kostiumais ir kaklaraiščiais. O jau į pačią pabaigą einant, apie jūsų komentarus. Pavasarį buvo labai daug komentarų ir tarp kitko labai įdomių. Tie, kurie neskaitėt, aš rekomenduoju paskaitytos komentarus. Bet Nesupykit tie, į kurių komentarus aš neatsiliepiau pavasarį. Jūs pakartokit savo mintis dabar, nes ten jau ir surasti yra sunku, ką jie ten toli nuėję. Jeigu kas turit ką pasakyti, pakartokit dabar ir mes padarysim vėl laidą jūsų, kom, jūsų komentarus atsiliepdant. O pačiai pabaigai, aš tokia kaip ir nedidelė istorija pasakysiu, kuri vadinasi taip, kaip Petras norėjo gerą darbą atlikti. Buvo numatytas kolektyvinis geras darbas ir Petras galvoja, kad ir aš prisidėsiu. Bet paskui žiūri Petras, kad ten bus Antanas toks, o tas Antanas turi gerą namą. Petras galvoja, turbūt jis yra vagis arba kišininkas. Kaip aš su tokiu dabar tą gerą darbą kartu darysiu? Ten bus Zosė tokia, betgi jos seso prie valdžios. Kaip aš su ta Zosė atrodysiu, supranti. Bus toks Romas, jis ką tik, ką tik trečią kartą vedė. Nepadorus žmogus. Kaip tokį gerą darbą su juo darysi? Bus tokia Zuzana, o tai iš vis nesusituokusi gyvena. Pranti, kaip išeina. Bus toks Vincas, bet jis girtoklis. Bus Rima, bet sako, kad jos tėvai saugumiečiai. Ir taip toliau. Ir Petras peržiūri visus, nerado nei vieno benuodėmis. Galvo, kaip aš dabar eisiu su jais dabar į tą kompaniją gerą darbą daryti. Paskui, vat, Galvoja, ai, aš nueisiu, su niekuo nebendrausiu, būsiu vat pats su savim. Petras prisiminė, kad ir jis biškai išgirdinėjo, ir žmonais turi antrą jau, ir dar nuodimi prisiminė. Ir nenuėjo Petras to gero darbo atlikti. Tai vat mes kažko aš grįžtu į pačią pradžią mūsų laidos, į tą įtarumą vienas kito atžvilgių ir į perdėtą patiklumą. Tai vat nebūkim tais Petrais, nebūkim. Ir eikime daryti gerų darbų. Labą naktį, iki kitos naktigonės.